الحمد لله كثيرا طيبا كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن سلك سبيله وتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد يقول ربنا عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون آل عمران آية ينصامبو مو نيا <coughs> الله جل وعلا twala batuwadde obuwangaazi n'obusobozi ngenda kwogera ku bintu bisatu ekisooka ngenda kwogera ku okuwangulwa ekyokubiri mukuwangula mukuwangulwa ngenda kwogera ku al-ittiba' okugoberera mukwo amakulu mukuwangulwa njogere ku arukun era mukwo amakulu mukuwangula mukuwangulwa alhazima bakiyita alhazima okuwangula bakuyita alhazimatu mukwo mukuwangulwa njogere ku almudahana era mukwo mukuwangulwa njogere ku Ito kubili chengendo kukira kukira kukira kusebi yae. Amalahu Allah bima yastahiku. Ekyo kusatu chengendo kukira ko, ngenda kukira kunsonga zafe wano. Tanbihat. Ezitu kwa atako mumadina tutawuhidu wal muwahidin. So Allah tabaraka wa ta'ala. Atuongere biyari bilada bingi nyo monsi. Ngatuchi alimala munu orufanyumaru kufa wako wa fe. Ngasinzi wa mubio. Awatali kukatu wako chintuchilara chionna. Amen. nabagamba musomo gwaffe ogwayita oba ogwaddi ogwasookawo ogwayita nti eddiini eno okusobola okubeerawo nti obusiraamu bwebuli abantu basinza allah tabaraka wataala bagoberera nabbi oyo aba abatumiddwamu kyetaagisa kuyimirizaawo mabaade oh, empagi principles kwe butambulira baziyita athawabitu mu ddiini kakati mwetegereze nnyo njagala kweyambisa ebigambo by'omusajja ayitibwa yusufu bunu salihi al uyairi wa mulembe gwaffe guno gwe tuliko tusaba allah tabaraka wataala amusiime yamutwala nga shahidi biyakoze samira nyonyo lekigabo alhazima Wachi ngambi enti ngeda kuogera ku hazima bwenna maro kuogera ku sebyayi ngamazo kusomesa hazima cheki okuwangulwa cheki gwabadde awuliriza bino ng'obigoberera olabe ebintu bibiri ekisooka sebyayi yawanguddwa oba yawangudde ekyokubiri bye yafuna mu nsi sigamba ku ssente n'akayumba ke yasikira nedda mu irimu byamugasa era bujulizi obw'okumuyamba oba byamufuula afaafaaganiddwa byamufuula afaafaaganiddwa era bujulizi obw'okumubonerezesa okusalawo ngenda kukulekera gwawuliriza insha allah tabaraka wa taala principle kyeki principle kyeki thabit thawabit usul kyekikolo imam malik bwe yali akyogerako yakiyita alfiqhu al akbar ye la ilaha illallah bulijjo nkubiriza omwoyo gwange nenkubiriza n'egyabasigaddewo bonna abampuliriza emyaka gyange gyonna egy'obuvubuka n'egy'obukadde ndi mulamu wadde nga mmaze okufa tolwanyisanga obusiraamu toyogerangayo wadde ekigambo ekimu nga kirwanyisa obusiraamu tovumiriranga obusiraamu bwoli kikola oliba mulyazaamaanyi abalyazaamaanyi allah tabaagala principo kyeki kyekino ekigenda okubeerawo amini kyekino ekiriwo wakati waffe n'abakafiiri allah yagamba surat ali imuran <clears throat> aya nkaga munya kul ya ahla alkitaabi gamba nti abange mu abakafiri ta'alu ila kalimati nisawa'i mujje tutule tutekewo enkolagana egenda okubeerawo wakati waffe nammwe ngezimbirwa ku kino wammanga mujje tubabuulire ffe ki kye tuli era tubakowole mujje gye tuli kubanga mmwe kye muli tukimanyi era tetukyagala temutegenda kutukowola kujja gye kiri abakafiiri bazze aha otugamba ki kino kye kiri wakati waffe nammwe alla nabuda illa llah fe abasiraamu abakkiriza nammwe abatanda bakubera basiramu bakiriza tukiriziganye tuleme kusinza kirala kyonna kitali Allah tutegeza ki parliament zonna zisazibwemu mu nsi yonna nga tewali ateeka mateeka okujjakani okwo kwe kusinza Allah lahul khalqu wal amr tewali kyetuba tusinza okujjako Allah tabaraka wa taala mm. wala nushirika bihi shay'a era tetumugattako tetumugattangako akantu akalala konna tetwera muzanga ke kirala kyonna ekitali Qur'ani na Sunna Sejo chokka wala yatakhidha ba'dhuna ba'dhan arbaba min duni Allah abamu mufete befula bajabbar ba president ba amiri abobuyinza tebefuula abobuyinza ne batutera wa mateeka ne tubanga ge tugoberera ne tubanga betusinzizza wala yatakhidha ba'dhuna ba'dhan arubaba min duni la tetuchikola ebyo bintu bisatu byetegereza Allah na'budu illa Allah tetusinza kitali Allah amakulu tetulamuza tetuteeka mu nkola tetugahana okujjako ekyo allah allah khaliquna wa khaliqu kulli shay eyatutondera eyatonda buli kimu kyatugambye oba kyatuganye kyetuleka kyatugambye kyetukola alla nabuda illa allah tetusinze kirala kyonna ekitali allah wala nushirika bihi shaia tetuongerayo ekirala kyonna ekitali ekyo kyatugambye kwebyo byatugambye tetumugattako akantu konna wala yatakhiza ba'dhuna ba'dhan arbaba min dunillah abamu mufete befura abawa guru bakiwaji abamanyi kubannawe bana befudde abawa guru abamanyi bakiwaji ba president ba amiri ne batuka nokuteeka wa mateeka agakontana ne Qur'ani ne Sunna ne batukaka getuba tugoberera tetukikola mwe nafu Allah agamba Dikira bika bajja kugana. Tebajja kukiriza. Ah. Bajja kugana tebajja kukiriza naam. Fa intawallu. Bwe baba baganya abakafiri bemuyise. Bwe baba baganya abakafiri bemunnyonnyodde ebyo. Mubategeze mu ababikiriza mwe bani muli ki? Fakulu shahadu mubagambe nti bakafiri mwe mujulire bi anna muslimun fetuje mulukuse eri Allah tabaraka wa taala kyana tugamba kitugenda okukola kyana tuganda tujja kufubanga nnyo tukireke ekinabaga kituyitiddeko mwebe byatuganyi ne tukikola tunaddukiranga mangu gyali ye oyo gwe tujemedde ne tumusaba okutusonyiwa n'okutuddiramu n'okumala gatuleka Chetunabanga tutade munkola ne tutakituukiriza nga babadde agala tukiteeke munkola tunaamusabanga amalega tuleka olw'obunafu bwaffe wakulikale insanu dhaifa muntu yatondebwa nga munafu mm. inna siraa la basiramu bannange eyo ye principle mu principle yo tuyigamu ki tuyigamu nti al ittiba la yakunu illa lima shara allah wa rasulu tetukkirizibwa kugoberera kirala kyonna okujjako ekyo allah jalla waala gwe tugambye gwe tusinze omu yekka kyaba yatuteekerawo mu kukola ekyo arukun okwesigamira tekubeera wo okujjako kwoyo yekka abaya tutekerawo enkola eno gyetubeera tukola almudahana tetukkirizibwa kukendeezaamu wadde okuddirizaamu akatono ennyo kwebyo byaba yasiba si ekyo kyokka ataa obugonvu bunyenyekevu obukakamu byonna bibeera bibyeye oyo gwe tuba okusinza al itiba okugoberera إذا كان قتل المس... الكافر إلى إذا كان قتل الكافر للمسلم لا يعد هزيمة بل يعد نصرا للمسلم فما هي الصفة التي نستطيع أن نضع على المتصف بها من المسلمين بأنه هزم في المعركة Bwekibeera nti omukafiiri okutta omusiraamu nga babadde basisinkanye mu lutalo nga bwe twasisinkana jjuuzi nabo omukafiiri mu byasi byasumuludde ne muvaamu ekimu ne kitomera omusalafu musalafu ne tumuyita nga takyayitaba ne tumuggyako emmundu ne tumuggyako ekisawo ne tumuggyamu engatto ne tumuzingamu kye tusobodde ne tusima ekinnya Nitumuteka yo, ngatumazo kumusalira. Musala foya bata wangudua. Neda. Okosikwe kuwangulwa. Tewali wo. Musarafu wa wangulirwa okuvenjwa lwe yatondebwa okutusa lwe lizikizibwa Tewali musarafu wa wangulirwa tekibanga bera tekiribawo ebine mine mine obwe butonde tunachikora tutya Walola byo mwana adamu ngatambulira mu banga nga ejuba nedda bwe butonde onokikolera ki omusalafu tawangulwa nedda lubeerera omusalafu yabagize ki yabawanguddwa lwaki anti yatutonda yagamba yabawangudde jazakallahu khaira ya olubeerera omusalafu yabawangudde anti yatutonda yagamba nti walan walan yajcala allahu lilkafirina ala almuminina sabira nebo kiriba ki eyatutonda bwati bwagambye yeweze Ta, tamenya ndagaano nebo kiriba ki sirikiriza mukafiri kuwangula musiraamu musalafu neva awanguddwa yaaluwa yusufu agamba bwe kibeera nga omukafiiri okutta omusiraamu tekibalibwa nti awanguddwa Lwacha wangu, chachibali kwa ya wangu dua. Mutufu jeu unisa. Ata muse. Aba kafiri tebata basana fubo kaba abulijo. Nganze nga gwe, insha Allah ta'ala. Wabu labata neba nabi. Teri musala fasinga nabi. Nobu labata. Na ye, Allah Azza wa Jalla, inna lanan suru rusulana waladhina amanu fil hayati dunia. mazima Allah yagamba mu Qur'an mazima ddalanze ntaasiza ddala ntaasiza ddala ababaka bange be natuma naaba ababakkiriza ne babagoberera mu bulamu bwensi wayauma yakumu lashahad ne kunaku abajulizi lwebaliyitibwa okujja okuwa obujulizi eh, bwe kibeera kitya nga ate omusalafu bamuse abatawanguddwa abasiraamu bannange lwaki hal tarabbasuuna bina ila ihda alhusinayain abaffe Echiri wakati wafendamu wa wakafiri mutawo retulimu okuvensiro yatonde bapaka reli galwao. Waliwe kirala che tugenda okubafunamu ekuvaje eh, muri okujjake chimu kubirunji ebibiri. Omuntu afune kirunji nabanga wanguddwa. Nedda. Allah gamba tabaraka wa taala anti mubakafiri muvaamu ekimu kubirunji ebibiri. Fubanga bosobola kulaba tuwenja gire chimu kubiyo. Gwampuliriza. Abakafiri mwatu balinge mbizi elimu zabu mukamwa Leka kukwane na istigifurula, astagafurula, astagafurula, embizi negenda, mechisa wachia golo di mukamwa muhusi ingo. Embizi wallahi haramu, no wadana marusu, nenda, embizi jikwato, jikwa kureka chisa wachia golo di muchi. Mubulago, ogende, golo di omweyambi, soga gawaro, sadake, oyambe, obusilamu, oyambo moyo kukudune kwa akheda. Embizi ye jirechi, jisambe no kujisambe, vemba kage gende, neto jireka genda nachi, nagori, nabaka afiri. Mwatu sembareka kugenda na chimu kubirunji ya bibiri. Aa, Allah ya yagama mkuruani. Tumari mwe birunji bimeka. Tumari mwe chakusatu. Hali tarabasuna bina illa ehdal husina yain. Abafi mwabakafi ni mwolo za waluwe chigendo kubaira wakati wa fenamwe. Waluwe chituwa suvila mwe chakusatu neda bibiri, chimu kubibiri. Ima shahada kuruana na mwe mutute tuingirechi. Waluwe chirunja chisenge jana. Neda. Awe siyada. Awe siyada. Waduwa chirunji singo kubeiro omulamu nga Korani nesuna biebifuga? Nedda. Kasabi wanga tebifuga, tewali bulungi na buweta avumbulamu. Okuja kongo uruani lila bifuge. Obo ukawe wanga zibetu wagara. Eitha biebifuga, obanga nuani lila bifuge. Bojita eh, mechimo kubibili ebyo, theni mbu wangazi, temuli mugaso. Bechipe nanti umukafiri yaso musiramu. Era tuganyo kukirizanti nino musiramu wa wangu dua, theni. Abafe. Abafe. diyo musilamu lwa wangulwa mukugu agamba wa fil haqiqa anna al jawab ala hadha sual yatul ekituufu okwanukula ekibuuzo ekyo kyetagisa ebigambo bingi ila anana mpozi ife kyetugenda okukola tugenda kuleeta baadha maani l hazima agamu ku makulu agali mu kigambo kuwangulwa liyatadaha lilqarii oyagenda okusoma oba okuwulira ebigambo bino abeere ng'akimanya nti maana hazimatul musirimi wa annaha laisat biqatilihi okutta omusiraamu tekitegeeza nti olwo aba awanguddwa nedda bal hiya biamurin akhar okuwangulwa kwabadde omusiraamu n'awangulwa kibeerawo mu ngeri ndala si kumutta walaw bakiya haya omusiraamu ono awangulwa n'asensebulwa wadde ng'asigadde akyali mulamu senga mu ngeri eno endala gye tugenda okulaba ebeemutuuseeko wadde ng'asigadde akyali mulamu kariman ng'era wano ku nsi waayita wonna bamugamba haaji haaji seeka seeka nga bamuwa ekitiibwa mu sawada ng'ayina n'ebitiibwa bingi wano ku nsi inna siraa mazima ddala embiranyi olutalo oluli wakati w'abaana adamu inama huwa siraau mabadii tarajamahu lushu'ub tarajamatuhu shu'ub ila sira'i abdani olutalo oluli wakati w'abaana adamu n'abaana adamu lutalo lwa principle lutalo lwa kikolo wabula abaana adamu be baaluvuunulamu okubeera olutalo lw'emibiri nkyetegereza ekyo kankiddemu olutalo oluliwo wakati w'abaana adamu n'abaana adamu lutalo lwa principle lutalo lwa kikolo ekikolo kyeki ekikolo kyeki kyenasoso ye aje nasoso kubasomera eri mu sura twali imran aya nkaga munya kalimati ni sawa ekikolo kiri wakati wa fena bakafiri kusinza allah ngati sumuka seko kintu kirala kyonna kitegere kisamu njo wasiramba nanyi wabula abantu bebafuulo olutalo olwo lwa principle mwe mujja kubeera ku principle tetujja kugibeerako ah fe tujibaddeko namwe mujiveko temujiberako olutalo abana adamu ekyo bwe kyabeerawo ne kifuula olutalo okubeera olw'emibiri kitegerekese bulungi waliwo ebintu bibiri waliwo okuyomba bisatu sore nasonyiwa waliwo okulwana ne wabeerawo okuyomba ne wabeerawo okunyiiga ebintu ebyo bisatu kiruwe kisooka kunyiga kwe kusooka kyekiddako kuyomba kwe kuddako kyekiddako kulwana kati weebuuze lwaki ebintu ebyo bitambula bwe bityo lwa principal lwa kikolo kiki ekinyiiza ono anyiiga ekikolo kibeera kikoneddwako ekikolo kibeera kiggiddwawo bw'amala okunyiiga alabula ategeeza ona jewe chikora akonye ku kikolo kye nti siri musanyufu olw'ekyo kyekoze ekiddirira chichi mibiri kutandika kutomerikana wabula wakaswatan baina almuslimina waman sawahu min alkafirina idhafatan ila dhalika fakad jaa sura'ul labdani amran min allahi lana wabula nga tekinnaba ekyo ekyokugamba nti olutalo oluli wakati fenaba kafiri lutalo lwa principle abana adamu obutonde waffe bwe bwakyusa olutalo olwo ne tubeera nga twalufuula olutalo olw'emibiri wabula allah jalla waala yennyini yatulagira okulwana olutalo olw'emibiri mu kiseera awo yagambira nti kutiba alaikum alkitaalu wahuwa kuruhun lakum mbawandiiseeko okulwana entalo entukuvu ez'eddiini fabima anna asira sirai huwa sirau mabda wa sirai aqida فبالتأكيد فإن التنازل عن هذه المبادئ والمعتقدات يعد هزيمة ولو بقيت الأبدان فلا فائدة من وجودها حينما عدم المبدأ والمعتقد mwetegereze ddala ddala obukakafu buli فإن fa عن هذه المبادئ والمعتقدات omuntu okutanaazala okutanaazala kwe kutya kwe kusita sirama kwe kwesalimisa okwe okuva okwabulira okulekulira principle eri gye twalabye mu kusooka n'agivaako ey'obutasinza okugjako allah tabaraka wataala omuntu oyo bw'agivaako kibeera kitegeeza nti abeera awanguddwa ndi mutuufu kasitova ku principle enkulu eyokusinza allah watali kumugatako kintu kirala kyonna n'obutakkiriza kufuula mutonde munno ng'ate ye katonda wakuwa amateeka n'ogakolerako novaayo n'eri gye wali ogenze ng'ogamba nti fashhadu bi anna musirimuun mujulire nti fe tuli basiraamu naye novaayo kiba kitegeeza nti obeera owanguddwa oluwangulwa nga lwamaanyi nnyo nnyo era omubiri gwo guba tegukyayina mugaso lwaki guba tegukyayina mugaso anti wawangulwa tegukyayina mugaso lwaki tegukyasobola nakulwana nga gulwanirira ekyo kyewandibadde olwanirira mutakad mabdaa principle kwe wali otambulira omusingi kwe watonderwa kyewali oteekeddwa okuyimirirako obulamu bwo bwonna okuwangulwa kirimu ejimu ku miteko gino wammanga ogusooka itibau millati lkafirina au ahwaihim okugoberera abakafiri oba okugoberera okukolera ku bye baagala allah tabaraka wataala yagamba mu qur'ani ekitiibwa walan taruda anka alyahudu wala nnaswara hatta tattabica millatahum kul ina huda llahi huwa alhuda ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير Allah agamba nti tebali kusiima abakafiiri abayahudi abanaswara abakristaayo bayezefu n'abaju abayisirayiri hatta tatabia milatahum okutuusa ng'okoledde ku nkola yaabwe gye baagala okolereko ebintu ng'obitegedde nga bo bwe baagala obitegeere ebibi eby'obusiraamu kitegerekese bulungi okutu tebali kusima kye kitegeza tebali kusima tebali lekayo kukulwanyisa bali lekerawo okukulwanyisa hata tatabi'a milatahum ngomaze kugoberera kukolera kunkola ebintu by'eddiini yo nga bo bwe baagala obikolereko kitegerekese bulungi lwaki wabeerawo olutalo wakati wabakafiiri n'abasiraamu abakafiiri nga baagala abasiraamu nabo baleke principle iriji tuarabie, obanga abasira mbaga raba kafiri na boba jeku prinsipeno, checho basi checho, checho chenjini. Theni, kitegeza anti, banuba kafiri banabwe, abali kuntegere ya abwe, tebaba inako mutawane, datu waniza kupera urutaru wakati wabibu kanaboka, uruwa prinsiperi, kitegeza kisabununji, wabulo uruwa butabera uwa prinsipeyo mubo, aba kafiri, Noruo kubanti prinsipe yoweri mufe ni ya wakafi iliva galereme kubelao mufe Urutalu chenufalu belao wakati wafe abasarafu ne abakafiri kasuleke bigambo byange bitegereka bulungi Allah gamba ebanga principle yoneye nemaranga mweri mugwe ngojikolera ko ngojitambulira ke yokusinza Allah watali kumugatako kintu kirala kyonna abakafiri tebali kusima emirembe nemirembe Diyo bali kusima ngojijewo principle yo notambuze obu edini yo notambuze obulamu bwo bonga bwe bagala oberenga ojitambuza Allah agamba tabaraka wataala ntino abakafiri endaba gye balabamu ebintu nengeri gye baagala otambuzeemu eddiini yo nengeri gye baagala otambuzeemu obulamu bwo nengeri gye baagala okolereremu e, e, e, ennaku zino obulamu buno bwe wafuna engeri gye baagala obukozeseemu allah agamba nti si entuufu wabula enkola entuufu yeeruwa gyotandidde okutambuzaamu obulamu bwo gyosaanidde okukozesaamu ekyengera ky'obulamu buno kyewafuna kyemyaka enkaaga emyaka ataano gyosaanidde okukozesaamu okukoleramu ku prinsipe eyo kul inna hudallahi huwa alhuda kul inna hudallahi huwa alhuda nze kyenda abantu bwe bulungamu nze allah jalla wa ala dala dala mu butufu bwe bubera obuki obulungamu allah alabula wala in tabata ahwa ahum bekana akutanda no malogo berero okwagala kwemyeyo jabwe okwagala bonga bwe baagala ebintu bitambule nawe no bitambuza bwotyo bonga bwe baagala ebintu bitambule naawe no amakuru bwe baagala okumanyanga bajoga baagala n'eddiini yo gye batassa gye batakkiririzaamu gye batagoberera baagala naye ogitambuze nga bo bwe baagala bo kye baayita eddiini kye baagala naawe oyite eddiini this brand of interpretation of the quran is unacceptable bwe bato bagamba eno enzivunula ya korani eno egamba nti tuli bi Egamba nti mututte buli wonna we mutusanze kasita emyezi egy'emisizo giggwako egamba nti mutulwanyise wadde nga tuli baŋŋanda zammwe is unacceptable fe tetugikkiriza eyo kulaani ebyo byeyogera tetubyagala baagala naawe obeere nga tobyagala okumanya nga bajoosi nnyo abasajja abo allah agamba tabaraka wataala kekanaakutanda n'omala ogoberera bonga bwe baagala n'okola bonga bwe baagala bada allazi jaaka min al ilimi so ng'omaze okugjirwa obusiraamu obutuufu okuva gyendi allah agamba malaka min allahi min waliyin wala nasir ŋŋenda kukubonereza ŋŋenda kukukwatako naye abo abaagala okole nga bo bwe baagala era naawe n'okola nga bwe baagala bwe ndiba nkukuteko kukubonereza tebali kutaasa wala anfusahum yansurun ato bana bobe nyiriwe mbamba kuteko tebasobola kwetasa gwe bana asobola bachyo kutasa metegeleza basiramba nayi Allah gambye ndi hatta tattabi'a millatahum paka ngomaze kugoberera nkola yabwe Allah na kugoberera ikigambo kugoberera kati kyentandikide ko kubigambo ebine ebili mu hazima oba mucha jukira bina tandikide hata tattabia walan taruda anka alyahudu abakafiri abakristayo bayezefu bayoweri tebali kusima hata tattabia paka ngogoberedde itiba ngogoberedde milatahum obukafiri wabwe bwe bakuyita ne bakubuzaabuza nga bakulaga kino nakiri nga baagala kyobaokola baba bakulaga busiraamu bwoba okolerako oba bakulaga nkola yaabwe gyoba okolerako baba bakulaga nkola yaabwe Allah gamba wansi tuwala initabata ahuwa ahum kebana kuhita yambu office no matira nimeba kugamba no bigoberera Allah gamba tabaraka wa ta'ala baada lathi jaaka minali ilmi songo vadoma nyide dala korani yentufu chegamba nesunne yentufu chizigamba malaka minallahi minwaliye wala nasuye ngeda kukuku atako nkuboneleze na yebo inaba kukuto kuboneleza te wali nomu anasobora kuyimirira wamu nawe agamenti batuboneleze wamu nedda tewali n'omu anaasobola kukuyamba tewali n'omu anaasobola kukuntaasaako oyo ye allah jalla waala ekigambo al itiba okugoberera allah yatukakasa ntutekwa kugoberera ye yekka kyagambye agamba almaida ana munaana وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه nassa kugwe Qur'an nga ddala kituufu korani eva wange nze katonda yajja mu birimu ku bigirimu ekakasa ebitabo ebyakulembera nti nabyo byali bitabo byange era bituufu ne bannabbi ababiweebwa batuufu wa muhaiminan alayhi era korani ye stamp ye faino esembayo ku bitabo ebyo amakulu yekubako stamp nti byali bituufu era yeeramula ku byo byonna ebyayita ebiri mu Qur'an kati bye bitufu bye mukolerako amakuru bwe tusanga mwenna mula fulani mu Qur'an nge yabukana kunna mula fulani mu kitabo kya masalan Zabur masalan Taura tukwa tutwala ekiri mu Qur'an fahkum bainahum bima anzala Allah la muzisa Qur'an ne sunna la muzisa Qur'an ne sunna muulirize teke lidako eryo teka lidisoka fahkum bainahum bima anzala Allah la muzisa Qur'ani ne sunna Allah gam wala tattabi buli lotala muzisa Qur'ani ne sunna wala tattabi togezaako okugoberera ahuwa ahum okwagala kwemeyo jabwe endaba yabwe gye balabamu ebintu eyo Qur'ani basiramu yegambi wala tattabi togezaako okugoberera endaba y'abakafiri gye balabamu ebintu ne bagamba ngenda kuzomwezizi tugenda kukuba kalulu kulonda bamemba ba paliyamenti naawe nokeera hajj noyambala bulungi ne weesiiga ebizigo n'oteekako n'enkofiira ku mutwe n'ogenda mu musululu mu layini y'okukuba akalulu wala tatabe togezaako okukikola onooba ogoberedde enkola etali eyo allah gye yassa mu quran wala tatabe togezaako okugulira mukyala w'ekiteteeyi naye ayisiza obwere ebweru entumbwe Walata tebe, togezako kusale chilevu nga wakafiri wa chisara. Walata tebe, togezako kufuma no kujeja no kusakerera Allah no mbakawe. Walata tebe, togezako kutereka sente mubanke ya riba. Walata tebe, togezako kubera ne mkwano goyena. Mfira buragonga mukafiri. Walata tebe, walata tebe, ahuwa ahum. Togezako kukora nga wakafiri wa bakora mungeri yona. Allah gabatabaraka wa ta'ala. Ntilikullin jaalina aminkum shiriata wa minahaja Naba wa mateka mwena Buli chivina chionache natuma muna nabi Nachua mateka Nenkora jichari jitekwa Hukoberida Mu Usilamobo Buenasa Jechiri Allah gamba maseri Ntifastabikul khairati Katindo mutandiko kurafubana Mutandiko kufuganya Nga mufuganya mkukora Ebi ebirunji Ila Allahi marijiukum jamia Jendi jemuja fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifuna byonna bye mbadde mutategeeraganamu eyo ku nsi nze ngenda okulamula wakati wammwe nga mutuse eno jendi allah n'agamba awalala nti wa anehkum bainahum bima anzala allah era lamura wakati waabwe na qur'ani na sunna wa anehkum bainahum bima anzala allah era alamula wakati waabwe walamuzisa qur'ani na sunna wala tatabi achizemu. Walata tebe togeza bulirwama basira bulirwama lokugama nti la muzisa Qur'an akiddaka gama togeza ko kugoberera kwagala kwemeyo jabantu togeza ko kugoberera bali bibagamba walata tebe ahwa alladhina ahwa ahum togeza ko kugoberera okwagala kwemeyo jabantu bakugama mtu kolebwe tukati mukolebwe muti kati mukolebwe muti nedda nedda nedda Qur'an gamba nedda koberere ebyo kolera kwebyo goberere ebyo byenasa mu Qur'an ne mu sunna Allah agati wahzaruhum kino kikulu nnyo mukyetegereze Allah agamba wahzaruhum bekeke begendereza bakafiri tobeesembereza tobeeretereza totuula nabo kwogera ku kintu kyonna tewali kakwate konna wakati wammwe nabo okuva kweri principle lwe mwayawukana simanyi oba mukyajukire kyetwatandikidde mwabagamba mujje tusinze allah kumukatako tewali kumugatako kintu kirala kyonna tetuteekawo omuntu yenna pulezidenti amiiri ah, ng'ajja kutuwa mateka amateeka n'ebiragiro ukana byawukanako qur'ani ne sunna ne tubigoberera temumuteekawo bwe babeera baganyi fashadu anna musirimu bi anna musirimuun bagame nti mubeere bajulizi mmwe abakafiri tugenze tugenze naye mubeere bajulizi nti ffe tuli basiraamu allah ga nti wahzaruhum beekeke ba wantu awantu wonna temupange chintu chonna kyonna n'abakafiiri an yaftinuka an ba'dhi ma anzala Allahu ilayka bonotula nabo bagenda kukukema ove oleke ebimu kwebyo byennasa mu Qur'ani ne Sunna Allah yalimba basilam butya walimba wa huwa rabbul alamin buli lwobe sembereza buli lwobe tekako obeero yagala toyagala ogenda kuleka byonna oba ebimu kwebyo Allah azza wa jalla biyassa mu Qur'ani Eyo maida ana muenda. Allah gamba ndifalidhali kafadiru olwa prinsiperi eyala ilaha illa Allah kowora abantu bajejeri wastakim kama umirt tebenkera ku sharia ngabwe najikuteka ko walata tebe akizemu walata tebe togezanga ko kugoberera ahwa ahum okwagala kwemeje abo togezanga ko kukola ngabo we bagala okole waqul era langiriranga amantu bima anzala allahu min kitabin nzikiriza era nja kugobereranga ebyo allah tabaraka wataala bye yassa mu kitabo kye aya endala allah agamba summa jaalnaka ala shariati min alamur wetegereze muhammadi nkusizzaako shariya nkusizzaako amateeka g'eddiini enamula z'eddiini fattabiha olagiddwa okuzigoberera olagiddwa okuzikolerako wala tattabe akizeemu wala tattabe togezangako okugoberera ahuwa allazina la yalamuuna okwagala kwemyoyo gy'abantu abo abakafiri abatamanyi eyo aljasiya aya ya kumi na munana gyetubadde twakasembyayo okusoma eri mushuura kumi na ttaano basiraamu al ittibaa okugoberera okugoberera ekyo kyoba ogoberedde obeera okyesigamidde oba obeera tokyesigamidde obeera okyesigamidde lwaki obeera okyesigamidde ku lwokubanga woosaliddewo okukigoberera okakasa nti kyekituufu yenkola ennungi yenkola enambulukufu e-, yenkola ey'omulembe kyekigobererwa kyekikola ekirungi obeera okigoberedde obeera okyesigamidde abooluganda n'olwekyo allah aza wajalla agamba nti nno nedda bobera wakwesigamira ndi ku kigambo arukun al itiba nchimaze ndi ku kigambo kati arukun bobera okyesigamidde ah, bobera wakwesigamira allah gamba nti era nze era nze era nze nze goba wesigamira goberera byenkugambye era nze goba wesigamira basiramu bannange buli lwonoogoberera pulaani yabakafiri gye babeera bakuleetedde nga muli eyo mu busenge oba muli mu motoka oba muli lidda buli lwonoogigoberera bwoti ojja kugyesigamira ojja kwesigamira enkola yaabwe ojja kubesigamira bo kitegerekese bulungi kinaba kitegezaki togoberedde allah byayagala teweesigamidde allah tabaraka wataala wabula abaffe okubeesigamira nakyo kibi ee nakyo kibi lwaki anti oli eyakugamba eyali akuwadde eri purinsipe eyokugoberera ayagala era gwoba weesigamira yagamba ki yagamba nti wa in yakaadu layaftinunaka an llahi auhaina ilaika litaftariya alaina ghaira waidhan latakhadhuka khalila munnange muhammadi abasajja abo bali basemberedde nnyo okubeera liyafutinuuka nga bakujja nga bakujja la wain yakaadu leyafutinuunaka ani lazi auhaina ilaika baali basemberedde nnyo okubeera nga bakuleetera ebigambo bingi nga bigenda nakukumatiza obeere ng'ova ku ebyo byennassa gy'oli naye muhammadi nkutegeeza nti olunaku lumu basiraamu obulabe bwali bwamaanyi nnyo wakati wa nabbi salllah alaihi waalihi wasallam n'abasajja ababakafiiri temuloza nti byali byakuzanya bwali bwamaanyi nnyo obulabe wakati wa nabbi muhammad alaihi afdalu salati waatamu tasirimu n'abasajja abo abakafiiri mu bo mwalimu abasajja babiri naye baali bagenda wala mwaliwo omusajja ibunu kamia oyo gwe muwulira ibunu kamia ye yamutemwa olubale wano kaifa yufulihu qaumun shajju wajha nabiyihim wahuwa yadiuhum ila rabbihim butya abantu webasobola okuwona omuliro ne, nga banyize ne batuuka n'okutema nabbi waabwe ng'ate abakowola kubazza eri omulezi waabwe bamuyita ibunu kamia yali mubi bannange baddu ba, ba allah katonda ayina abaddu abeewunyisa naye abaddu babi ba Allahi. Umusajia woku bili wali mamuita utaiba tubuna abilahbi. Oyo. Oyo ya muli nyako. La ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Manani. Abantu bayinobu malirivu basidamu. Waluwa abantu basidamu. Wetogere dawanu. Waluwa abantu. Ngatasobola kusara nkoko. Ngajisa asira. Emwesi siwaza. Wanabe chisanyaduka budu sila itakana tijango chisende. naye gwe n'ogalula bwoti nga kyokola okitegeera tota-, totabuse mutwe ng'ono omumanyi omutegeere era obedda gwonoonye omutuuseeko n'ogalula bwoti nabbi nabbi n'otemera ddala oba obadde omutiisatiisa nti ee olabye naye n'otemera ddala obaako obadde togenderera kumutema lubale nedda obadde oyagala kumutemerako ddala mutwe gwonna ekyo oli kiddawa kiki ekikuwaga kiekikupika ani aliyimirira naawe ng'otuuse wa mukama wa nabbyono omusajja oyo utaiba yali mubi basiraamu yamulinnyako omusajja oyo utaiba okumanya nga yali mubi yamuwandulira yamuwandulira amalusu yamuwandulira amalusu naye allah tabaraka wataala e, empewo nalagira empewo negafuuwa negagweri naye bwe yamuwandulira amalusu nabbi yamugamba nti allahumma ai allah sallitu alaihi kalba min kilabika nkusaba omusumululira embwa emu mu mbwazo emulye wallahi kyatuukirira wayita banga ki otayibanga agenda fenafari min kuraishi bagenda shami baali shami mailo bikumi okuva e makka baba bali eyo kiro bagenda okulya dugudugudugudugudugudu kubali kuba bakampinganga ne bakuma omuliro ne bakuŋŋaana ne balya ne bakola ki nga bawulira omusinde omusinde ng'ogw'ensolo ogw'ensolo ogw'ensolo e bagenda okwekanga nga asad nga nsolo nga mpologoma ibunu abini oyo oyo oyo utaiba n'alangiririrawo mu banne bwe bamugamba nti nno bwe babulira eh, erabika mpologoma eh, erabika mpologoma erabika mpologoma kuba egira neeyita bweti mu layiti awali omuliro we gukubye layiti eh bagenda okugiraba ng'agaanaakaniga n'ag'omukifuba e eh, ne bagamba nti eyo ebikampologoma eyo eh, ebikampologoma kuba kati ebemaze okubazingako nga tewakyali ayagala kuva wano awali ekitangaala kudda eri munzikiza kuba tomanyi ziriyo mmeka ekirala ogenda kugiraba oti mukitangaala okukivaamu okudda eri munzikiza nga yeekulaba omusajja eyo yalangirira utaiba n'agamba nti wallahi ya waira ahi mpwedde baganda bange katalani wallahi muhammadun wahuwa bimakka wa ana fi shami muhammadi yanzise ng'akozesa remote control ali makka nze nzitidde shami bamugamba nti gigi yansabira nga tuli makka naŋga nti allah ansindikira embwa mu mbwazi era olwaleero sirutonda kitaawe yaliko naga nti omwana nti yamusabira yamusabira buli muntu amanyi ne gamugwamu wewunye akasajja aka ganda kisa era gagenda maaso n'okulwanyisa oli gwe wamaze okutegeera nti ne bwakusabira obusabizi ogira ki ozikirira wallahi gagenda maaso n'okumulwanyisa temulowooza nti gwe kigaana bakwolwo kyagamala okukkiriza muhammadi n'amaanyi g'alina n'amaanyi goyo yamutuma apaana basiraamu akasajja ako gaddira omwana oyo ne gamukuŋŋaanirako ne gamuteeka wakati nga mugali ate tulabe buli omu n'asigala ku bulinzi obw'amaanyi wallahi lahi la ilaha gayru empologoma bwe yajja n'egasaabala n'emukwata safaari bw'otuula n'abakafiiri abo ekyo kye babeera bakwagaliza babeera bakwagaliza kuva ku kituufu babeera bakwagaliza ofe nga toli mugoberezi wa nnabbi lwaki anti ya yawadduna la utakifuruna kama kafa kama kafaru fatakununa sawa bagala mukafuwale nga bo bwe bakafuwala mwena mubeere kintu ki kimu Allah gamba tabaraka wa taala nti bidhani latakhazuka khalila basiramu bannange kaketo <laughs> la haula la kata illa billah kaketani yali amumanyi mwena bali na kasolo munjulira kaketani yali amumanyi yajja atya olunaku lwe yajja okusooka okusomesa ndoze yali na ramadhani ngayamba de empale zine empale ez'olupande ez'edda ku mulembe gwa amini yali ya light blue ne sati ya light blue nyo natandika okusomisa bo yamalo kusoma bwati hadithi ze yasoma Muhammad Ziwa yali antudawo kumpi na agama ha wallahi kisibo kyenyini yasoma aya na hadithi byo kabi akisibo ngabya gendo kutambulira ko nenga bisoma bulungi gabinyo nyola bulungi amakulu ngabivunula bulungi ngatali na kamanyi kali yawe wakati kalinga kati Naye olwaleero bw'abanga yatambulira mmoloka za ofiisi ya pulezidenti idhan latakhadhuka khalila ani yali akumanyi nga tonda bakufuuka mukozi wa bakafiri mafish ahad tewali n'omu olwaleero oyambala majuba n'amakanzu agatukula n'ebiremba latakhadhuka khalila bakuwa nemmotoka ne bakuwa n'omusaala bakuwa n'obuyinza n'osayininga nobba amataka g'obusiraamu abayindi ge baaleka n'ogatunda idi amin yali pulezidenti bwe yagoba abayindi mu bayindi bwe yagoba mwalimu baahalu sunna wal jamaa abasajja baamuli okumpi baali basiru nga baabudulazaake matufu bakamulegeya kamulegeya yagenda myaka kyenda naye teyamuwa amagezi nti omusiraamu w'abeera abeera muganda wa musiraamu munne bano abayindi abasuni baahalu sunna wal jamaa baleke tobagiraki tebaamuwa amagezi agasajja agaganagisa misikini n'amala gakola n'abagoba mbuy ataasa byanfuna bya uganda mu bantu be yagoba bahalu sunna wal jamaa abasajja baba yindi bali bagenda baagamba nti ebintu byaffe ebyobugagga byaffe byonnaga mayumba gemuliraga supreme council ebi ebisakati n'ebisakati birimu amayumba makumi asatu amataka ebyuma amafactory simanyi gakola brush gakola biki agona gona baagamba nti tubiwaddeyo mu busiraamu Idi Amin yali musiraamu hey, eh, Idi Amin yali musiraamu ah sawa sawa yandi bitutte Idi Amin yandi bitutte nibera bibye nabiteka manyaga abantu bayagala naye idi amini n'obutamanya bwe misikini yagamba nti nedda tukunganya abasiraamu bano bonna bamaseeka simanyi gyuba bukotonnateete simanyi abo bakamulegeya mulumba simanyani n'abanagisa abalala baaliwo mubiseera ebyo bonna bonna n'abatikka n'abajja mu kampala yalina amagezi mu butonde bwe ng'omuntu ee eh, n'abatwala ebweru wa kampala oba yabatwala ludda lw'embalala oba kigezi oba kabaali sijjukira bulungi abasajja abakulu mumanyi ebintu ebyo kabaali n'abatuuzeeyo n'abagamba militale militale yajja ayambadde akakofiira kalwe bamukamanyi abasirikale ba idamini baali basajja nga n'obutunde butundu zomanya nti muki onule ntebaali basalafu nga bajaasi n'abagamba nti muteekeko obulinzi kaba paale kaba paale kaba paale muteese muteekeko bendera emu njagala busiraamu omu siyagala nze ono agambe nze ndi wagundi nze ndi wagundi yenna yenna mumwe muntu njagala abeere musiramu kintu ki kintu omu basiramu ago agasajja ga ebijubajuba ebyo bikamulegebwa ne bukubagana nga abasajja bali wali nezijjittu manyi baziyita jjittu eno ekasadde ennaku zino gyakwate gitwajja ku nagisi ebisajja ebyo sobo tebyatula ne biteesa lwampaka byatula ne biteesa ne bikiriziganya tuteekewo ekigamba kiyita uganda muzirimu supreme council ebisajja byebiteekawo ekintu ekyo nabibuuza mwe amaze mwe amaze gye tukiriza mwe akiriziganyiza ku ki sebo tukiriziganyiza tujanga kubera wetu ti tujanga kubera wetu ti aya mutekewo ka gundi erinnye simanyi lya kibiina nimanyi bakiwandise naki idiamini nabagamba emali yiyo yona eno mali ya busira mu yona yiyo basira mu gebitu birimu milioni zine milioni zine milioni mu kisere ekyo mujukire ku murembe gwa idiamini mujukire ku murembe gwa idiamini honda si honda accord ye mpya enene mwete mwali mwali bwanda bato Empia enene moto kanjogera Honda Accord empia duka ennunjo zemoroke zali ez'omulembe mu nsi yonna mu biseera ebyo naye nga tewezana mutwalo tewezana mutwalo naye idi amin byonna byona n'abibawa n'abagamba eyo maali ya busiraamu ne babibba abo bakambulege agasajja ago wallahi okumanya nga basiraamu bannange byali bingi bukyanga idi amin agenda mu nsanvu mu omwenda tuli myaka nga amakumi asatu naye nakati bikyaliwo bakyabba okumanya nga byali bingi basiraamu kakeeta olwaleero naye azze nga bwenkabalaze bwe kajja kasirwajja okwota naye nako ne kagira ki nako ne kabbako nako kabbyeko ithan latakazuka khalila kakeeto nga wewajjira nga tonna bakufuula bakafiiri banno Ani yandi kukirizo kutunda ettaka ly'obusiraamu kyabani mu bajingabe wajira katonda bakufuuka bakafi ngatonda bakufuula bakafiri banno ani yandi kukirizo kutwala ettaka ly'obusiraamu senga bakusibana dda naye lwaki olwaliro temuli basibe muyinaayina wabula mbakakasa muli basibe mu jahannama allah its only time a few seconds ze zibulayo mugende mutuuke mu kifo kyammwe kye babategekera mu jahannama allah ekyo mubeere sure mubeere 100 sure about it rest assured idha latakazuka khalila bandikufudde munnaabwe allah agamba nti walawula ansabbatinaka lakad kitta tarkana ilaihim shay'an qalila kyekigambo arrukun walawula ansabbatinaka siba kukunyweza muhammad alayhi salatu wassalam lakad kitta mazima ddala wasemberera tarkanu ilayhim shay'an qalila okwesigamira ku bakafiiri bye bagamba okubawuliriza n'oteeka mu nkola wasemberera siba kukunyweza basiraamu allah agamba nabbi nabbi alladhi arahu malakuti samawati wal ardi gwe yalaga obufuzibwa mu ggulu ne mu nsi naye nabbi bwe yakoma wano ku nsi ebigambo ebyakafiri bye baamusogganga ebikemo bye baamuleetera ye n'abagoberezi be lakad kitta tarkanu ilaihim shaian khaliil yasemberera okwagala okuba nga nga awuliriza ku bye bagamba ng'alinga ayagala okugamba nti oba oliawo kitu oba olya oba olya wallahi Allah namugamba ndi wakuchikola ekyo nomalo kirizayo wadda katono wadda wadda katono katya kubibagamba nandi kubonereza wano kunsine kwa khera oyo nabbi Allah azza wa jalla gwagamba ensonga yoku satu yabadde ali mudahana ali mudahana cheki kwe kulegeza kwe kudiriza eh ali mudahana cheki okulegeza simu njogera yafano kwe kudiriza kwe kudiriza noba nga tokyali taf noba nga tokyali munywevu nnyo ensonga nga togikwasizza magego nga toginywezezza nnyo noba nga diriza mbwoti allah agamba tabaraka wataala fala tuti lmukadhibin waddu law tudihinu fayudihinun alqalam aya ya munana ni mwenda allah agamba tabaraka wataala nti fala tuti lmukadhibin togezaako okugondera abakafiri ekigambo twa twakirabe mu kusooka togezako kugondera bakafiri wadula utudi hinufa yudi hinun bagalo olegeze mbona bo badoke bakuje ko pressure nedda gumikiriza pressure eliye kubereko basira buli muntu ayita mu bisere bizibu naye twayita ko mu bisere bizibu wakati wo mwaka gwa 9 ne 9 mweta byali bisera bizibu wadula utudi hinufa yudi hinun bantu mina mukodemi wange Sulaimani oyo musajja gundi eh kahindo tafiri mukuru aluwa mukuru aluwa yenga tetumulaba amakuru abantu bonna tumanyo kugira ki <laughs> babudukalimu abannamadina tubalabye bakamoga baba tubalabye kaketo ba, mukuru aluwa yenga tajja mukuru yagamba tajja mu nagisi mukuru yagamba tajja mu nagisi nedda nedda ekijja kijje ekijja kijje wallahi waddu law tudihinu fayudihinun baagala olegeze basiramu kabura ma tadicuuhum ilayhi kabula kabura ala almushirikina ma tadicuuhum ilayhi bannange ekigambo kinene nnyo kino kyetuliko basiraamu ekyokweramuzako qurani ne sunna basiraamu kyazitowerera abashiriki chitubako uwelelo kujia kukiriza Allah tabaraka wa ta'ala. Owa chazi to uwelela nafe kenyini. Ababaira wa mazeno kutora ashahadu. Washahidu anna rasula haka. Netuka kasanti Muhammad mazima. Nafe chizi uzito uwelela. Kabura ala almushirikina. Chizi to uwelela wa kafiri. E chitubako uwelelo kujia jishiri wa sarambanani. Allah ya gamba. Ndisanuluki alaika. Kawula nithakila. Ngenda kusake chigambe chichi. E chizi to. Enyo. Enyo. Norecho. Norecho. wadula utudihinu fayidihinun baga lo dirile na bagire ki babeere nga madiriza nedda tochikoranga n'akamu n'akeddagala ekigambo ekisembayo ku kusonga ya hazima kye arabie itwaa kwe kugonda allah gamba tabaraka wa ta'ala ya ayuhan nabi wange gwen nabi taki la tia allah tabaraka wa ta'ala wala kafirina wal munafiqin togonde raba togondera naba n'abannanfuusi allah ya gambi basiraamu mbeera mutuufu okujeemera bakafiiri mbeera mutuufu okujeemera bakafiiri obwo bujeemu allah tabaraka taala bwandagira okukola akati gwonaokiddawa sayida bumba naye moses ali ne babuyabuya bannamu abalala abagenda bagamba simanyi naawe muzaata abagenda bagamba abantu mbwe bagondere abakafiiri ku lwokubanga gwe bagenze mu state house ne bawa miliyoni bibiri ne muzigabana chovudofa yongo gamati museveni munuji tayina mutawana tayina mutawanaki Qur'an yetulagira okugondera Allah nombaka we naba kulembeze museveni mumugondere kulokubanga wafunye milioni ya 5 munsa oyo echo tulina obuzibu basiramba nange tetwategeera kyatutondesa bwetuba twakitegeera tetwakifaako waliwo seeko mbali bamuyita hussein yalinga akolera kwagipwe bwayise e, e, e, wali kuround about uh, waitawo mundeba wa, uh, ekibuye mumanyi emisajja mweru bwati oba yali munyarwanda ndoza yali munyarwanda oba munankole bwati bwati omusajja oyo allah akbar walilahi ram basiraamu bwetutyo bwe twali n'abasajja abo nga tuli mu kulafuubana tutobana abatalafu batuwaddeyo mubakafiiri naye obuzibu obukalubirivu bwe bwatuuka omusajja oyo yatuddukako kyengereddemu kye kino bigambo bye juzi omusajja yamusanga ku paaka lahaulalakwatairebasiramu <laughs> tetwategera kyatutondesanga bwensosa okugamba namugamba seeka salaamu aliku aliku musalaamu ngaobuze iyo ngaobuze alhamdulillah munange ndi wano ali mu paaka nayita motoka munange ndi wano yingo oli alhamdulillah ndi wano nazimbe simanyi yagamba mutundo ba yagamba <laughs> basi che yasokera ko kumugamba omusarafu Eh si kanga mwabula mune twabula alhamdulillah ndi wano pola pola tu kyali mili mu jafe na alhamdulillah kati alhamdulillah nazimba na maro kuzimba ejindi eh echo che alhamdulillah kigambo kinene ge mawulire gatambuza Alhamdulillah rabbil alamin kiki barua yange yajja ya firdausi alhamdulillah najiwangu la firdausi kyatambuza buli gwasanga alhamdulillah alhamdulillah namala okuzimbawa egindi nolwekyo ekigendera kyange bannaime alhamdulila namwe mweyongereyo namwe mugira mugira ki namwe mugira munoonya namwe alla inshaallah allah namwe ajja kubawa namwe mujja kutuukiriza ekyabatondesa muzimbe egindi allah agamba ya ayuha nabi owange enabbi itakila tya allah allah ategeeza gwe omukkiriza nenabi amutegerezamu ategereza nabi nawe mukiriza kutegerezamu tia Allah wala tuti ilkafirina walmunafiqin togezanga ko kutula nokiriziganya naba kafiri naba nanfusi ku kintu kyonna jawera bakugamba eh, azabu aye soka katusembeyo aye eno nga Allah ganti wala tuti ilkafirina togeza ko kugondera bakafiri Allah gamba walmunafiqina naba nanfusi wadaa azahum Biba kolebio kunyiza makomera migo kukubonya monya kukuogerera bibi daa azahumu tebikumalira biseera tobirowooza nako allah ganti watawakkal ala allah wesigamire allah jalla waala wakafa billahi wakiira allah ajja kumalira okubeera omweyimirizewo mu buli kintu kyonna basebo principal omuntu kasita ogivaako obeera owanguddwa oluwangulwa olusembayo okubeera nga lubi allah yatugambye wala tarula anka alyahudu wala nnaswara abakafiiri abakristayo n'abayahudi n'abajuu tebali kusiima hata tatabia milatahum tulabye ekigambo itibaa okugoberera paka lwoligoberera ebyo byebaagala kule ina huda llahi huwa lhuda bagambe nga bakwesirwalizaako mbwogoberera ebyo bagamba nti nedda obulungamu obutuufu bwebwe buli mu qurani ne mu sunna allah awoninga ku nkomerero aga nti walain tabata ahwaahum koonoogezaako n'ogoberera bye baagala abakafiri baada allahi jaaka min alilimi oluvannyuma lw'okujulira qur'ani ne sunna bitufu malaka min allahi min waliyi wala nasir tolifuna akutaasa naye ate ngenda kukwata era ngenda kubonereza allah n'agamba awalala wala in tabata ahwaahum inayo na suratul bakara wala in tabata ahwaahum min ba'di ma ja'aka min al-ilmi innaka idhan la min adh-dhalimin kogeza kogezaako n'ogoberera kidala abakafiri kye bakugambye n'ogoberera okwagala kw'emyoyo gyabwe n'olekawo allah tabaraka wataala kyayagala n'omubaka we mazima ddala obera obaliddwa mwabo abali azamanya wetegereze bigambo bino bitugenda okumalirako naye allah azza wajala wana bakkiriza tujja kweyongerayo maaso n'omusomo gwaffe guno mu lutulalafe olujja allah uh, um, um, yusufu agamba nti faindama yartaddu lmusirimu wetegereze abadde omusiraamu buli lwakyukira ku bukongovule bwe n'awuliriza n'agondera n'agoberera abakafiiri wa yulinu tibaahu limillati lyahudi wanaswara n'akakasa n'alangirira nti agoberedde abayahudi era balungi tebayina mutawaana mu bagondere n'abayanaswala bakristayo au ayatin milla kufuriya oba nti agoberedde era n'atukubiriza nafe tugoberere tukolere ku ye y'ekibiina kyonna mu bibiina bakafiri. min alilimaniya au baathiya au shuyuiya au hadathiya Sawa kana hadha al itibau kulliya au juziiya kakibeere ng'agoberedde waliwo eh, eh, ennaku zina beyitaba irimaaniya abataagala kukolera ku qurani na sunna bo baagala kufugisa basiraamu birala simanyi irimaaniya eh, simanyi bano bannasoma simanyi bano kiki sekyo kyokka au baathiya baathiya baathi pate yefuga siriya era yeyali efuga iraka nga saddaamu waali au shuyuiya bano bashuyuiya be bakomunisiti ab'omu russia au hadathiya oba bano abamodernization aba kachiverenga kirizo kukwala ku nkola y’abantu abantu wawe ebimu kubirimu oba byonna fa ina haza yuaddu aala anuwa ilhazima ono madomu kirizo musilamu abali bwanti awanguddwa oluwangulwa olusemba yokuberanga lwaddwala binyo hata lau hakaka almuttabi'i ridha alyahudi wannaswara wagairihim min, min, milal, min, min, min milali lkufuri waddenga ono musajja abadde yayita omusiraamu nga kiriza kukolera ku nkola y'abakafiiri waddenga atu waddenga abakafiiri bamusiimye ne bamusanyukira nga bwe mwawulira abakafiiri bwe basiima ne basanyukira faisali era ne balangirira kano n'alangirira mu kuziika kwe nti tetuliddayo kufuna muntu mulungi ng'ono agamba si ekyo kyokka era aba awanguddwa aba awanguddwa wadde nga abakafiiri bamusiimye si ekyo kyokka n'afuna n'ebyobugagga ne wali yasa nafuna n'obukulembeze wali qiyada nafuna n'obwakamanda malam yatahakaku lahu bada, bada biadami itibaihi limilatihim waddenge byabifunye olwokuba yagoberedde enkola y'abakafiiri so ng'abakugoberera busiraamu nkola ya busiraamu teyandibifunye wadde biri aba abifunye aba awanguddwa oluwangulwa wadde nga yandibadde tabifunye singa abadde agoberedde enkola ya bukafiiri amini nkola ya busiraamu we yandibadde awangudde naye olwokuba yalekawo enkola y'obusiraamu n'akolera n'agoberera ku nkola y'abakafiiri gye baagala aba asigadde awanguddwa wadde nga bino byonna bye tulaze abeera nga abifunye simanyi wamutegedde ebigambo ebyo kino mukyetegereze ngambe tugenda kumalira wano watibaul milla okugoberera enkola y'abakafiiri watibaul milla okugoberera enkola y'abakafiiri laisa sharutan an yakuna min khilali ilani lmurtadi bilisanihi biannahu ala millatihim mwetegereze nnyo tewaliiwo kakwakkulizo konna omuntu kateekwa okumala okutuukiriza mbu nga kagamba nti ayina kumala kulangirira nti arutazze awanguddwa kati agondedde enkola y'abakafiiri kwakolera nedda talina kumala kulangirira fahatha yandaru wujuduhu fi taarikh kigenda kulwawo nnyo tekitera kubeererawo ddala omusiraamu yenna okumuwulira ng'alangiridde nti nvudde mu busiraamu Obusilamu si kyabagala tekibeerawo ekyo omuntu kiba kizibu nnyo nnyo okukyatula n'okukiyisa ku lulimi lwe walaw kusira itibaau almillati ala ilani bilisani lama stataana wasfa almunafiqina biannahum ittabau millata alkafirin bamaseka muteka enya amagezi ku nsonga eyo kuba alibaani yagibulizabulizaamu nnyo abantu yagibulizabulizaamu nnyo abantu alibaani yagamba nti omuntu kasi agamba nti la ilaha illallah muhammadun rasulullah aba amaze ne bwalinnya ku quran aba musiraamu ne bwagamba nti nabbi kino n'amuvuma aba musiraamu ne bwagamba nti allah kino n'amuvuma aba musiraamu ne bamugamba bwotyo bwogambe e e olwo ddi lwava mubusiraamu bwagamba nti muvumye eŋŋenderedde olwo lwabavudde mubusiraamu kurani njirinnyeko nga ŋŋenderedde olabavu dembusiramu nabbi muvumye ngenderedde olabavu dembusiramu basiramu bwekito sibwe kiri agamba nti ne bwata sara naleko kusara aba muslimu eh seka eh nabbi yagamba ntaba mukafiri neda tabera mukafiri aba muslimu ne wabata sadde eh, ne wabata sadde eh pakadi pakanga agambye nti nganyo kusara kulwo kubanga mvudde mbusiramu achogere ddala n'olulimi lwe nti ŋŋanye okusaala era nvudde mu busiraamu e eh, bwakyogera bwatyo aa ah, oyo aba takyalina obusuubi oyo abeera ddala kati akaafuwadde <laughs> basiraamu ebigambo bya lubaani byagamba ebyo bwe bityo byebimuyisa byebimuyitisa almurujiu byebimuyitisa almurujiu eh, byebimuyitisa almurujiu era bamuyita almurujiu alhabith nti muruji omubi nnyo yattattana nnyo abavubuka ne bamaseeka abalala yagamba nti omuntu alina kumala kulangirira nti nvudde muki nvudde mu busiraamu la kalla wallahi bamufunana ebintu bingi ne bamwogera ebintu bingi nyo ono baazaamuuli muhammad yagezaako nnyo okumuda okumudafa naye nga byadafa olaba nga rabish mwerere talina kyawolereza wallahi lahi la ilaha gairu omanyi abantu bagezaako nnyo okwagala okulekera awo okwagala eri mu seeka gyamusomesa n'atandika kwagala seeka nga ki nga seeka obuzibu bwe buva ojja kusanga ibunu kayimu basilamu ibunu kayimu awolereza ibunu taimiya buli kamu olwawo nnyo okusanga nga amuwakanyiza ojja kusanga ibunu hajari basilamu ibunu hajari awolereza bukhari <laughs> buli kamu tayagala bamuvunaane nako nti eno hadithi yagiteeka wansi w'omulyango omukyamu yagitadde wansi w'omulyango fulani nakyo takyagala Obuzibu buli kuba walimu okulekera awo okugoberera irimu n'okwagala irimu seeka gy'asomesa entuufu okuva ku mukolaani ne mu sunna n'atandika kwagala muntu buki muntu buntu awo obuzibu bwe buva mwetegereze nnyo ebigambo bya libaani bye tebibeera bituufu lwaki tebibeera bituufu byagambira nti omuntu alina kumala kugamba nti kafuwadde kafuwadde nedda basiramu bannange abeera mukafiiri tewaliwo omuntu gwogamba kugamba nti gamba nti nkaafu wadde kulwokubanga ngambye nti bakatonda basatu muomu gamba nti nkaafu wadde kulwokubanga namuzisizza ekitali korani ne sunna gamba nti nkaafu wadde kulwokubanga ntutta bakafiire okubeera nga be bannange be bampa ebiragiro era byenkolerako tali muntu agenda kukyogera ne bwoliba oyagala otya ekyo basiraamu olwokuba takyogedde kijjawo okubeera nti ndeetteeka lya korani ligamba nti akoze ekyo kyaba akoze wadde nga kyatudde nti nkaafu wadde kijjawo okubeera nti aba akaafu wadde nedda aba akaafu wadde mwetegereza ebigambo bya yusufu tusaba allah tabaraka wataala asimu omusajja ono amuteke mu bashuhada yagamba nti itibaa lmilla omuntu okugoberera enkola y'abakafiri laisa sharutan tisika kwakkulizo an yakuna min khilaali iirani lmurtadi min khilaali iirani lmurtadi almusilimu sika kwakkulizo nti ono aba rutazza ono okuva mu busiraamu n'agoberera enkola y'abakafiiri sika kwakkulizo nti ayina kumala kulangirira nti nvudde mu nkola y'obusiraamu ŋense mu nkola y'abakafiiri n'olwekyo nvudde mu busiraamu birisaanihi ngalagira lulimi lwe nedda fahadha yandaru kino tekitera kubeerawo emirembe n'emirembe okukiwulira ng'omuntu akyogera fitarihi ne mutarihi okinoonya nga tekiriwo tewali muntu yali alangiridde era walau kusira tibau lmilla ala lirani bilisaani kiba kubeera ng'okugamba omuntu nti avudde mu busiraamu ayina kumala kulangirira mu lwatu nti nvudde mu busiraamu kati ngoberera nkola fulaani agamba nti lamastatana wasfa almunafiqina biannahum ittabau millata alkafirina tetwandikisobodde n'akamu kugamba nti omuntu omunanfuusi aba agoberedde enkola y'abakafiri aba akafure tekyandisobose lwaki anti tasobola kukyogera omunanfuusi tigoberedde enkola y'abakafiri kisoboka neda kisoboka kitya nga qurani eyogera lwatu nti waiha kamu ila salati kamu kusala waiha kamu ila salati kamu kusala n'okusala bajja ne bagira ki eh, والله واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون baba kama bachi mulongosa munsi bakati a fete tulongosa tetuona na munsi amini bachi mulongosa munsi baga badeda fete tulongosa na munsi wabula tulongosa buchi mulongosa nolacho tetwandi kisobode nakamuna keddagala kumanya munna afusi nti aba mukafiri tuba kubeeranga tulina kulinda paka lwalirangirira simanya bachitegereke sebulungi aba kugwe batukaonga malirize bigambo ebisoka bagamba nti buli lwalangirira n'agamba nti nze ndi musiraamu najja ne muzikiti gwaffe n'asaala naffe tumukolera ng'omusiraamu wabula tuba tumu aba akuuma maali ye na musaayi gwe tuleme kubitwala nga murutaddi omukafiiri wabula nga kwakira talinaayo ki kantu n'akamu basiraamu katukoma awo olwaliro ku nsonga eyo naye allah azza wajalla wanabakkiriza tujja kusinziira awo mu musomo gwaffe ogujja okusinziira ku haziima okugoberera arukuni n'okwesigamira abakafiri bye tulabye njagala tuwe okulamula kwaffe ku sebyayi awatali kugoberera kwagala kwa myoyo gyaffe nga tuyita mu kuwuliriza bino <clears throat> njagala tufuneyo abantu mujjemu abantu bana gwe naawe naawe naawe ah, naawe mujje wano abantu bana njagala mufuneyo abaana baffe wano abazaalirwa wano basatu musituke kale musituke n'abatazaalirwa mujje abaana basatu amukeni amukeni <clears throat> gwe erinnya mu ttaka bajja kuziika mu ttaka mwetegereza ono yesebyayi bwati bwawangadde aa ah, ah, yogenda wali eyongereko wali era weyongereko awo awo genda wano genda wali mujje mu abaana basatu mujje mukuje mukuje gwe jangu gwe ddongo mujje kati basiraamu dokita jangu imirira wano gwabudukaliimu allah akutaasa okubeera ye mutufu nze ntidde okugamba nti nze abudukalimu ntidde <clears throat> kati basiraamu abudukalimu abudukalimu jangu dokita n'abaana bano abudukalimu mu kusookera ddala yali mwononefu omuyaayi namba emu mu butadya katonda yabudukalimu bano we bagoberezi beyali nabo mu buyaayi nkitegedde bulungi akati Ah, eh ndeta kya kulabira koseka kati buno bwe bujayi abrukali mu mwali naki nabagoberezi be bano kitegeka kisabulungi bwawulira nga tutandise dawa abrukali mu najja mujje mwe nabagoberezi be najja mu dawa ya fe nabera bano nabagoberezi be bambi mubala be bano bamugoberera najja nabo nabera awo mu dawa yabwe mu dawa ya fe ne tukola dawa ne tutambule tugende jine tugende jine tugende ejindi Bwacha kumacha Allah azza wa jalla natugezesa ne komera. Komera. Tebamu kubako muggo mukyendanga tugenda mu komera. Nedda. Twagenda okuva mu komera basiramba nange. Ngabudu Karimu mujeni. Aba buddewo wetwali ku busarafu azze wano kubatarafu. Aba mukitegera bulungi. kubantu abatamanyi era abatakolera ku busiraamu aba mukitegeera bulungi basiraamu bannange aa saawa saawa bwakya ku makya nga wayisa emyaka ng'ebiri gyokka abudu kaliimu ne batabuka n'abatalafu bwe batabuka n'abatalafu n'avaawo n'abagoberezi be n'abagamba nti oli mubi jamiru mubi nono mubi kigundu mubi Allah mujulizi kwecho najja wano nabera wano yekka nabantu abalala yabasanga eyo London abazungu bera ne bamuganda nti owange okola ki wano atava wano ti abantu ma wano najja kunoonya jamiru mukulu alekerawo okulwanyisa gavumenti ya uganda kabazungu nti mmanya ge tulina wano temuli jamiru mukulu jamiru mukulu si muzungu nolwekyo tagira ki tabeera wano abudukalimu ddaye ewammwe abudukalimu n'asiba n'abantu be gwani gwe busalafu ah nakomawo wano nasoka ayimirirako wano n'abantu be mubatalafu nebakukuta nebakukuta nebakukuta nebakukuta bwakya kumakya nga nabo tebifuna abutukalimu nagamba abagoberezi nti mujje nebaddayo mubamubutadi ah, banna abakafiri abashiriki okufa gye kwa musanze gye yatandikira abutukalimu yawanguddwa oba yawanguddwa mudeyo mutule seka bulijja asaba edduwa nti allahumma ahsin akbatana fi lumuri kulliha ai allah tukusaba olongoose enkomerero y'ensonga zaffe zonna ebeere ennungi wa ajurna min, min khiziyi dduniya tuwonye okuswazibwa wano ku nsi wa adhabi l akhira Nze mba ndi eyo nga nsaba nze kanyongera munti wa dhulli noku kakanyizibwa. Wano kunsi ni kwaakhira. Wakati wa kinana musanfu ne kinana mwenda twalabagana na Abdul Karim mu dawa. Yeye yatweyungako. Sife twamweyungako. Songe kitufu fetwandi mujizeki fetwandi mweyunzeko wabula olwo yali ava mu bwononifu Chinana mwana chinana mwenda twagenda naye Mombasa nze naye na Abdul Karim ni mama wa Sofia huyo mama wa Sofia yalitagenze kunsonga yale tututte nedda yali agenze kutambuza ku passport yene yali akafunda passport na kama nange kafuna mukisanje tambuzeko wabuli munayi Uganda soko funa passport ya soko kuloleza kugenda ko uwa Kenya Kye kyali tututte Mombasa Nalindi awo mu Kampala Omusajja najja nangamba nti wali omusajja bamuyita fulani akwetaaga. Konza anneetaagira ki? Ali ddawa nti ali Kenya. Eh? Anneetaagira ki? Akwetaaga ku nsonga za Busiraamu. Eh? Ku nsonga za Busiraamu? Eh. Nsonga ki? Nsonga za jihad. Eh? Eh, nsonga za jihad. Kweli? Eh. Nengende wa Abutu Kalimu. Ne mugambo wange nti eh? Nafunya amawulire bwe gati ne bwe gati ne bwe gati. Ona bitukoze tutya? Tukole tutya? Tee. tugende tutegeeza amiri amiri yali kamoga nivugende tutegeeza kamoga kamoga naga bwekiro bwekinti tugende wallahi basiraamu nga tusiba safaari nga tugenda mu mbaasa twagenda okutuka twasangayo omusajja nga muwanvu bwati yali munubbi ne tutuula mu nyumba neatumugamba watuyitiddeki twasinkana waliwo omuzikiti ka twasisinkana then ne tulyoka tuvaawo ne tulyoka tugenda ne tutuula watuyitiddeki n'ayogera yali mwogezi n'ayogera ebigambo byali bingi bwamala okwogera bannange nembaga nti eh, eh, ah, oba sijjukira bulungi ani yagamba nti muffe abasatu abazze twerondemu okwanukula omusajja byayogedde ki kyeyali agamba mu bufunze nga byali bingi masaawa gaali mangi kyeyali agamba nti tukunge abavubuka abasiraamu mu uganda tukwate mundu tulwanyise abakafiiri abali mu buyinza tubajje mu buyinza tutekemu abasiraamu bino bebagamba Allah mujulizi kubyo bwe munaabaamu kyonna kyonna ekisobye si bulimba kwerabira era si kigenderere kati bannange ne balonda nti jamiru gwoba oyogere kyenava ngamba omusajja nti bisimillahi rahmani rrahim tuli beteefuteefu okukolagana nammwe okukunga abavubuka bonna be munaayagala n'okutandika okulwanyisa abakafiri kasita kibeera nti tugenda kweramuzisako korani ne sunna netunula kubanange nga bonna banyenya bunyenyaki netunula erudda nga naye anyenya bunyenyaki abulukalimu ngaakola bukozi bwati awandika bwati ekalamu makulu nti kyeyogedde kyeki netunulira omusajja basiraamu tulina obuzibu basiraamu omusajja yanyogoga kuba yali asoose kututegeeza wajava yali atutegeeza nti yava mu nsi y'ejjidda awali petrooli awali ddoola nga tumaze ffenna fenna okukakasa nti aluotalo terujja kutulema ate eddoola weegira ki omusajja yannyogoga ebbugumu lye yalina nga tumugambye nti tuli beteefuteefu okwetaba mu lutale ebbanga lye lunaamala nga lugenda kulamuzisa ekituteekesezaawo kulamuzisa koraani naki sijja kubalwisa abasiraamu bannange twavaawo n'omusajja nga tetumaliriza kyatuleeta so nga ate yeyatupakira n'okutupakira n'agamba nti kanzireyo ejjidda mbannange tuteese oluvannyuma insha allah ŋŋenda kubakubira essimu mu wiiki emu oba zaali bbiri nerabire netukiriziganya neddeeti twali tetulina ssimu naye nga waliwo munnaffe omu mukikuubo ayina essimu mobayiro zaali tezinnabakujja ne tumuwa ennamba Nitumugamba olikubawo ku saawa bwezi tyeze Uganda ati saawa. Nitugenda bwe magasera bidde saba Allah nsonyiwe ko runa kule twakolenda kanote yakuba wabula yakuba nkeera obakale kwolo yakuba. Nga tulinze. Bwe yakuba kakakakanza ninze gundi njagala seka gundi nti nzuno wendi. Salamu alaykum alaykum salam watambula bulunja alhamdulillah ategwa alhamdulillah. Kakati aha. Natuseyo ano ne bannange ne tugayagaya mu nsonga nga bwe twazigayizagayizaamu naye ne tugamba ku nkomerero nti yanga ffenna bwe tuli bantu ba laira ilalla tutandike olutalo inshaallah allah ajja kututeekeramu obulungi ne mugamba tetutandika lutalo nga ekitututandisa kwe kweramuzisako qurani ne sunna n'agamba nti aa nedda nedda wabula tutandike nga ffenna bwe tuli basiraamu ba la ilaha illallah ne mugamba nti nedda Allah tatukiriza n'ombaka we kulwanirira kitali Qur'ani naki na sunna esimu nengizzaako okuvoolo tulisinkana naye kwakhira nitusituka nitutambo netugenda agambye ekyagambye eki atugamba mbuno tebaliredde kulwanirira Qur'ani na sunna baagala kulwanirira muntu muntu ajjembo afuge nga naye alina erinnya ly'ekiwarabu nitugamba sekanaga tetukkiriza sheikh tetukkiriza sheikh nitutambo netugenda ebintu tubyerabira tetubivaako Then you were several. okuvala okumwenda kinana mwenda twatandika haraka eyokukunganya emmundu nga kye kitukunganyisa emmundu litakuna kalimatullahi hiya aluliya obusiraamu bubeerenga bwe bwaki nga bwe bwawaggulu obusiraamu tebusobola kubeera nga bwe bwawaggulu amakulu nga bwe butulamulako bwe butufuga okugjako nga bukuumibwa mmundu <coughs> Allah yayagamba mu Qur'ani suratul Hadid na gatu anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas wa liya'lama Allahu man yansuruhu wa rusuluhu bil-ghaibi fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin-nas nze nasse yuma mutaka mubisimure yo eh alamnahu sanu'ata labusi lakum nzen nasse yuma mutaka mubisimure yo mubikolemu emiwulenge mubiwagale bikolo olutalo ebiwe bifirayite tubimanyi eyabitonda yatugamba nti fihi basun shadid eh bikolo olutalo basiramu basahaba okutegeera obulungi ayeeyo bajja olwaleero bawulire basoka bweyatika kuba basahaba fihi basun shadid nga balabye emirambo emitwalo musanvu gigudde bafudde abakafiiri amini bafudde basahaba ne basahaba n'abaana babasahaba okutegeera aya eyo nga balabye emirambo nsanvu ebadiri ngaebitala bye bijijizeeki naye ate era mwalimu ne bamalayika okutegera aye nga balabye olutalo fulani oba kadisiya oba tabuki oba muuta oba ani nga balabye naye nga bitala nga temuliimu kintu kyonna kibwatuse naye basiraamu basahaba olwalero okubagamba nti fihi basun shadid ekyuma kikola olutalo olw'omutawaana bajje bawulire mota eite t bwetomera ettaka bakakasa nti aa kituufu ddala ekyuma kikola olutalo ki kubanna bi yagamba enso tasalamu lati ngabe bwete mutu yatinge tia tiba sahaba fetu basingo kutegera Qur'ani nedda sipe tu basingo kutegera Qur'ani wabula ndambi yagamba bwati mwetegereza nyo hadithe no ngate ntufu yaganti rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu basahaba bakwata Qur'ani ngabaje yetu so kujija kunze nabbi ne hadithi ne bazitwalira batabiina na yobo oli amu mwabo be babitwalira batabiina batali basahaba batanda bako mulimu aba basingo kutegera ebintu ebyo kusinga bana babitwala basahaba nabbi yagamba ruba hamiri fikihin obo liyawo na kuletede ayo oba hadithi gwe gwagiretede gwagitegedde okusinga ye Allah hugamba anti ya mashara aljin wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu la obamba tanfudhun la tanfudhuna illa bisultan Baswahaba wawabuza ulwaleo nti aye yoy Allah yali ategeza ki Allah gamba tabaraka wa taala njabange mu abantu na majini temujja kusobola kutambulira mbanga mbire kufumi tabire bwengula okujja konga mufunye elimu baswahaba bagenda ko muguru amini bagenda ko ku mwezi batambulira ko helicopter batambulira ko mujet nedda katwaero bagamba ah, aye che chiri che Allah che yagamba ebintu ebya bireka nebyo mubanga bumuyita butetuyita nnyonyi e, bibera bitya Ah, kati okubi okusobola kuteeka ekintu ekyo mu bbanga kyatwala emyaka ngaana abaana adamu nga bakyasoma bakyayiya ah, bakola batya kati mu bbanga awo waliwo empewa ha ekyuma kino kigisala ekyuma ne kikubako olubuto ekyuma kino mubeeramu e, amakulu ne munnyonnyola ah, illa bisultaani allah yagamba ti temulisobola kutambulira mu bbanga okugjako nga mufunye erimu ah, kyekyo amakulu baleeta aya eyo naye ate fe bagiretera eno ne tugitegeera makulu ne tugiteka Allah najitekera ne mu nkola ne tugiraba ne tubeera nga fe twagitegeera ate ennyo okusinga bali abataala bakonga aye eyo ngegenda mu nkola simanyi bamutegere kyeŋŋamba twatandika okunoonya emmundu nze nali payoniya mu kuzinoonya olumu abdukalimu ne mutegeeza ngatandisa okutonya emmundu ezokulafubana okuyimirizawo Qur'ani ne Sunna tweramuze ko Qur'ani ne Sunna nakisanyukira nagenda ange gulu ngajembigula nesijanga atoba nabyo mu mailo muzimanyezi wakati wa Kampala ne gulu ulula chiro ulula d kukalumawo nga waliwo road blocker Allah azza wa jalla nasasira nitutusabye twatusa bwe twabitu bwe nabituusanga nga nga tumala okubikweka mu ngeri yaffe gye twabikwekamu alhamdulillah nga tubyawulamu ebimu nga mbiteeka wa abdukalimu ebirala nga nze mbitereka basebo <coughs> olunaku olumu abdukalimu yampita naŋŋamba nti wano waliwo omusajja bamuyita semakula mivule yali musajja mumpibwa ati ng'alinga ddiini oyo bwe mulaba bwe yakula amaso genga matwakavu manene yali muyekera oba wankwanga oba oba nkwanga ye fedem oba wakayira kayira yani fm emukwebe bibiri ayine mundu yakiriza okujitusomesa yakiriza he olo training yesokera ddala eyala ira itakuna kalimatullahi hiya aluliya sawa mmeka zali ndoza sanga mwenda oba munana mwenda ndoze zolweggulu nitulinya abduka limu yansoka yo mu nyumba uwe nasanga omusajja atuuse nekisawo nange nentula nituzawe ntimbe madrisa nitugasiba kalumu kali katono bismillah saja najijayo eke yenyini mugupande najijako maga najisumula najijako gundi litani cover najijamu lisimanyi litani sepulingi najijjamu gundi simanyani e, eh, e, eh, busimanyi buletikaria na byonna nabijjamu nabisuula wali natandika okutubulira kintu ku kintu kintu ku kintu kintu ku kintu aha ekyasi kituuka ddi okufuluma ekyasi okola bwoti okola bwoti okola bwoti ekyasi kye kino kiteeka bwoti mu magazini bwoti ne bwoti otunuza bwoti okusobola okuteeba okola bwoti ne tugiteeka wali gye <clears throat> tumugamba naye wabula omulundi ogumu tegugira ki tegumala Najia yo bomu. Bomu yosidanga yo kujira wapaka kati. Kupati yali stick. Yali ajisi, ajisi, ajisize mbijirisi. Ngajisade mbijirisi vinge. <clears throat> Natuganti bomu. Kora boti yo. Sika mboti. Bumalo kusika. Ubada simanyi sekendi. Simanyi bichi. Nauka suka. Nachi. Natuma, namara. Nazae bintu. Training yeso kejizechi. Ewede. Kati oloku banti. Nafe tuwali bantu. Ngatua tulabamu banafa. Batu singo kuwela bajumbize. Nauka gari nsonge. Tulabamu Muhammadi Chigundu. Muhammadi Chigundu. Muhammadi Chigundu. nitumuyitiramu ku nsonga eriwo n'akisanyukira naga nti wallahi sheikh ekyogambe ekituufu kyetuba tukola tugendewa kakati kusobola okufuna full scale military training tugende nga tewali butuufu nga tewali nga tewali wetumanyi ewaffe bugerere teri bibira waliyo kitoogo kirimu enswera mpitirivu ne amatemankima n'embirango n'amazzi mulimu obuteebe buyitirivu Komu habari chugu nutinga betu nonya wetu genda. Eh? Wetu ngabetu nonya wetu genda. Aha. Otuli mchila na muenda. Nze nina poroti yange jena sikira kure masaka. Baita wona magoma. Kudio. Uchama kubo otu katono muundao. Weri poroti. Tugenda we manju hao. Tutandikira hao. Allah jatu bikirira. Wallahi la zidai dahi gairu. Temoroza nti biaibi ya kusaga. Ida ni tugenda. Ida tuwe ningine tandika. Neba hudu seru njoji. Basura imani sozi. Nabalara. Nenga babu kari mtu. Olabi yote ya tuongere kani. naga ti seko bedi ono mtu mulungi mtu mulungi tie eh, nenge na nenga baseko bedi saba allah simo musajjoyo amusonyiwe byamusobako nagamba njinzikiriza seka ate inaleta ata amagezi amalala manji naga tutandiko kunonye mudu tutandiko kunonye mudu checho gaketutuma kagende kagire ki katunonyeze noize yo mbanne bakabali abayekera katuguze kati kumbe kwa kali kabi kati kumbe katuletirange munu nga munde ebintu ebimu tebigiraki tebiri monenga tefete tubimanyi jichintu gundi forante chirimu Nzijukile mundu emu, yali, eh, e, diru yali yagala gara kuyika. Yali kuruwe ntebe, waduwe chisajia, simanyi wa itawo gym, simanyi fitness center. Waduwe chisajia, eh, wakichi chariwo simanyi. Waduwe chibumbe, chinene wechitukurugudonga, chikoze wechitia gakono. Makuru mbuchiri fit. awa obaga mambu kalisa kaliso yo munna madina wagenda one ye yambula ne yebaka kuchiriri bamalaya ne batandika okumunyiganyi gambo omukola massage munna madina Oyinza kumubuza nti iseke kikozesa kino kinti yakimba ndi kudawa bali bakabakasi njagala kubakowola Nena yayagala kubera mukulembeze waki wa busiramu Gasebo seko bedi lunaku lumu netuketta kulerwawo wansensambya boyimira boti muzigitenda kasoro wanseri ngo kiride ku madara wansi ku rugudo lwente babo wali wali wolengera wali wali ndoza yali lero station ya lero station ya wali omusajja nga yina pistol nga jetwagala okusoka okumujjako bitumala okumujjako tubelengo tugenda kuna ndiko kunonya nayo emundu enene kati banafe bagenda okunonya emundu nzendo nga tebanzikiriza kuba olumu <laughs> twali oludda lwe lweggaba abantu bange ne banyiiza mpaka olwali tumaze n'okuva eruzira ne banyiiza nga beekwata musoboozi abo bahuduse lungioji bano ne bagamba nti nze ŋŋenze kuzeenoonyeza kati ne baddawo ne baalaba nfulumyeo oba nali nfulumyeko abwerwo kati waliwo omuvuga nga biyita abudallah kato nagamba nti bannange temukkiriza seeko okugenda ekisooka talina nangoye endala okujako ekkanzu <laughs> ananoonya te mundu mu kkanzu basebo abaana bwe bagenda mu baana abo gwenzijukira yali yali sulaimaani sozi bagenda okunonya emundu diru netatereera neyiika katono bafiireyo Uye Suleimani Sozi yali muvuka mutobya kanga 18 ne bamukuba omukono guno ne bakutulamu bitundu ebi bibiri Ne chifana nyite chimvanga ku mutima nalaba Suleimani Sozi twali no buzibu amabuli ne gajja nezi rukama ngune ngena ah ndoza gatukira gatu Abdul najja mangu ndoza bali na chiro imanga serabide nabagambi nsaba Allah nsonyo chenne rabide mkubandi mwana adam sigendera kulimba najja nambulire ebibaddewo tukoze tutya kuba twayine moto kanze nayine moto kemoro kange koma we chiro nitambula nitukola kino tukola kyo mwana tumututte bamusibye omukono bakoze ki naye sijukira nalaba omwana oyo ku william street mwetegereze omwana tetwagala ddeyo waabwe bagenda kumubuuza gye bamukubidde omukono kikitaabwe kinagisifu nga tekitwagalira ddala nga kitutaddeko olukongolo nti fe twayonona omwana waaki oyo omuvubuka namulaba ngaafuuwa ngaomukono agwanise bwati ku vivi ng'awuliriza eiri muwali naye ngaomukono gwo mukutufu ng'afuuwa bwati n'emisikini yafiira ku butali bulunga nga tulina okulaba wawaasula ekyomukisa omulungi mubiseera ebyo wano wansi ku wiriyamu wano waaliwo hositeere ey'abaana abapya e, eyabasiraamu se yali ekulirwa omusajja nga bamuyita ojuku ahmad yafa kakati nga engeri ojuku ahmad gye twali naye awo ku wiriyamu awo ne ba e, abasikirevu bamuluta katinga kiba changu nyo kutekayo omuntu wa fao na wangalirawo no mwana watu yabagira katiro kuba yali mvubuka muto omukono gwayunga mangu walira ihamu nikita tegerekeka basirambo twategeza kamoga nitugenda kutandika kunonye mundu twagala kuimiriza wa Qur'ani na Sunna tewali tebijja kusobola kutuyimirirako okujja honga tukuda tuyine mundu abakafiri chebagala chebatukozesa olwalero bateekako ono ku bukulembeze enkya bateekako oli gwe baagala omukulembeze ajja ng'ajjawo ono aliwo owobusiraamu ng'ateekawo omulala omukafiri museveni yayogera mulaba bwe nti ku tv nga tukyali e uganda mbu samu uganda muslims afo iran others are for libya others are for gaddafi others are for saudi arabia weya amayi muslims la ilaha illallah muhammadu rasulullah mbu abasiraamu abamu be iran abalala be libya these muslims what, what is wrong abalala be saudi arabia abange baluwa Bulira bi abuuza nti abasiraamu baluwa. Ababe. Naye abasiraamu mwensonga abasajja bakutuka okwepankira okwepampalira bwe bati. Nolecho timiriza abusiraamu tulaba tukutemu ne timiriza abusiraamu abasajja bajja kutuja tebajja kutumanyira tujja kola obusiraamu bwaffe mu ngeri entufu nga Allah wayagala tabaraka wataala nombakawe. Basiraamu twagenda ne tutegeeza kamoga kamoga naagaana Nagamba nti apaana tetunoonya mundu za kuyimirizawo Qur'ani na Sunna. Nitumugamba nga tuli basiram nga tuli nabudu karimu tila ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Tebali kugondera ngo je meddani. <clears throat> na kile kifana nche kiri mvambu kifuba kyange. Kwali tudde muziki kyenda kasenodoze bisera byali bya aswiri nga tumazo kusara nga tukunganye. Nze obedi, shekho obedi, no muntu omulanga tuteserera twali tupanga. Kati kumanya nga ibulisi mbi kamoga kono naye yakerewo okusala najjanga obudde bugenze nali nnye waguru nakasero muzikiti natusanga nga tutule tuli mukafubo olwali okutula abwati namanya nti abasajja abo bali kubiri ekifaananyi kino kyekirinva ku mutima gwange yayimirira mu mulyango n'agamba nti shehobedi shehobedi nze nze a ah, bwati bwe yakola bwati emikono x ngagamba ne nze sibiriimu nze sibi nze temubinteekamu wallahi bwati bwe yagamba twamufaako obedi yamufaako Allah kitatawa mufako. Allah azza wajala na tusasira abasiramu yatunywerera ku kituufu. Okutuusa mwaka gwa lukumi lwenda kyenda bwe mwaka seera bidde mu zijjukize kyenda kinaana munaana diyo twagenda ku Supreme Council. Kyenda nga kutandika. Kyenda mugumu. Ziri zaala ya Supreme Council we yabeererawo. kwolwo lwetwasembayo okwogera n'abudukalimu nga fembi tuli basalafu ekigambo kyenasembayo okuwulira nga kiva mu matuuge yaŋŋamba nga nfuluma nti watawakkala ala llah saba allah akumalire omwesigamire kyekigambo kyeyasembayo okwogera nange nga musalafu nga nange ndi musalafu era neŋŋamba nti bisimillah tawakaltu ala llah wala haula wala kuwata illa billah netugenda kusirimukansa ebyaddirira mubimanyi netugenda eruzira n'asigala ebweru wabula kino mukyetegereze ngenda okuva mu prison kati kati mutegedde embeera gye nagenderako eruzira mutegedde ekyaliwo mutegedde entegeera yange gabo yali n'abudukaliimu ne sekobedi ne bannaffe abalala bwe ntyo bwe nayingira eruzira <clears throat> kati nga nze ndi luzira ŋŋamba ti aha kasita bannange bagize ki kubanze eruzira nagenda ne sekobedi yali kyali kizibu nnyo okunvaako era twagenda naye era twawangalanga naye ndi ebitabo byenawandika eruzira sinamuna kubikuba infact bikyalina mu mukono gwe yebi wandika nga nga nze nsoma nga mugamba wandika kino awo sazaamu tereeza nga tuli mukalumu kaffe nga mmanyi nti munnaffe ali bweru tunagenda okuddayo nga nyina wagizeeki watuuseeko nagenda okuddayo basiramu bannange nga ku lugendo ku mugendo gwe twaliko yaguvaako abakafiiri kye baakola nga bamuyita Entisa yali amanyi basiramu bannange wadde wano nga tunyumya mbunyumya nti ne tugenda ku Supreme Council ne tugenda eruzira temulowooza nti kyali kyangu. Entisa yali amanyi nnyo okumanya nga yali amanyi yabuutikira eggwanga lyonna. Kampala yasalwako okumala amasaba nga gavumenti emanyi nti bawambye ekibuga bakiwambye naye nga twalina mayinja na biso. Okumanya nga entisa yali amanyi yabutikira gwanga lyonna abasalafu baba yiga ku buli muzikiti mu gwanga lyonna we bali era ne babakwata twalwana n'abakafiri nga tuli supreme council ne tutta abakafiri bana cash abapoliisi nga bayina emmundu bayina tiya gas bayina ebyasi ebiramu balina n'embwa ne tubakuba ne tubagoba n'emikono n'amayinja ngenda okuvaayo ku ntegeero eyo nasanga abudu kalimu integera jenda mulekako nga ajivuddeko basiramba nange integera eri jenda genderako yekwatagana obulungi ne Qur'ani ne Sunna era yalimo ikhlasu nga tukola lilla bwe bali nga batesa butya bwe tuvudde ku da'wa ya tauhid okudda ku da'wa ya bakafiri ne bambutada bonna bonna bali nga beralikirira jamiru naye jamiru anakkiriza jamiru anakkiriza nga yebuzibu bwabwe ngaabuluka limu abagumya ngaabagamba nti jamiru mumundekere nze nja kumusobola nga bamwerakira baga naye omusajja oyo onoomusobola omusajja oyo anakkiriza okuva ku bintu ebyo basiramu bannange La tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairu lakum gase kabya tutegezeza Qur'ani wetu wegamba banange okugenda kwa ku Supreme Council nokutaba kafiri nokumalo mwaka gumu kitundu ebiri mukomera ne tuvayo twavayo ngo busilamu tweyongedde kitibu abasalafu na kututia abantu abayo nga tukakanyizidwa twavayo nga tweyongedde kitibu na kututia ngane mukomera wenyini batutiramu eranga kivumo kibasinga okutuvu be kinene mwatembwa za polisi ejo kya kivumo Kasebo Nagenda okudda unakulumu bwe nakomawo natukira nakasero bisera byanga bya dhuhuri awo <coughs> Nayimirira ku muzigiti ningamba abasiraamu abaliwo nti bwe tubadde eruzira tulabye ebintu bingi era tusomye ebintu bingi namwe bwe mubadde ebweru mulabye ebintu bingi era musomye ebintu bingi tuleete mpola mpola ebintu bino bye tusomye eruzira ne bye tulabye namwe bye musomye ebweru ne bye mulabye tubiyingiraganye mpola bikwatagane bwe tunaabireeta omulundi ogumu ebiti tekijja kusoboka bigenda kuyiika byonna bijja kutomeregana biyiike bwetyo bye nabagamba ne nsimbula ne ŋŋenda kyekyaddirira mbandi awe wange abudu kalimu ngaze yajja kaungeze era ine bitabo byange kumanze bwe nasomerange buwarabu eyo nga kasente kange kenfuna nga ngula mu bitabo nakati nkyabirina bo bannange gye baaguliranga engatta ezirumwa simanyi mativi simanyi biki nga zengula bitabo era kiba kizibu biidhinillah okusanga omuntu seeke yasomere yebweru ngaayina ebitabo ng'ebyange ng'olwawo bwoba okisanze Boya je wange nga akomezawo nebitabo byange <clears throat> yali azze kulwana nange. Twali ne mama wali kyadde oyo munju. Nateka ebitabo n'agamba nti ensonga endeese okutegeeza. Twagala tuddeyo ku nsonga gye twaliko. Twagala otambuze obusiraamu nga bwe tugenda okukutegeeza okutambuza obusiraamu. Nemugamba nti ogambye ki? Tetwagala temwagala tudeyo kuyimirizaawo busiraamu Qur'ani ne Sunna ga bitu lamuzisa tetwagala otambuzo bintu nga boyagala oyinzo kubanga oyinenda abayo jolaba nafe tuyinenda abayo yafe jetulaba basiraamu mwetegeze bwa bya Abdul bwato bwe yangamba Allah mjulizi kwachi mwebanga mwebanga nchinchamizamu kale nchamizza mbigambo nenga byali bitegeze echo mwetegeze bigambe ebi agamba nti tetwagala otambuzo bintu nga bwo biraba twagala otambuzo bintu nga bwe tujira ki mukirabe kati mmazo kakasa nti enjawulo yali oledde weeriga sinabana kuva mukomera wakati wange naye agamba bo yafunayo dda banna abalala takyali ku ludda lwange so bwe yandize kungwa mu kifuba nze saamugwanakona mu kifuba wallahi ah. yandize kungwa mu kifuba nakunga nti alhamdulillah kakati tetwandyawukanye kwolwekiro nga tumaze emyaka ebiri tetulabagananga okujja nga tumaze kwogera ku nsonga yaffe bano bayina engeri gye baagala okutambuzaamu ebintu naffe tuyina engeri gye twagala okutambuzaamu ebintu naffe ng'ategeeza nze naye so si ye nabali ate nedda twagenda okudda ng'ensonga eyatutwaza mu kkomera kuba twagenda ku supreme council okugjawo obukulembeze obwaliko omuseveni bwe yali ataddeko obwaluwembe omushe omukafiiri tutekewo obukulembeze obwobusalafu olwokuba abakafiri balina emundu baleeta neere mu gikazini oyo yeyajjira ddala yajja na military okutugumbululawo n'okutukwata twali bina mwabiri musanvu twali ne falikoni oyo nabalala bakuba falikoni oyo basinamu basebo twagenda okudda nga bambutade tebaakoma ku kudda buzi ku supreme council wabula abajja ne nakasolo we twasimbula okuva kuba nze nakwata bendera ngaewandikiddwako nti twagulwa ndagula olugoyi ku sente zange <coughs> olugoye nga lweru zali saba z'abandoza nga mutaano kitundu awo mukaaga nitugula mangu olugoye netuleta omusajja awandika awandika ku bisenge nitumuga mawandika ko neranje ya kiragala ne bwino eh, ne ne ne ne basiga ku bisenge wandika ko la ilaha illa allah muhammadur rasulullah mujukira bendera feri ali ku koti wali era ke twawandika ko nenji kwata nenji wanika bismillah na ye Allah azza wa jalla yatulaga nti mase wagenda kubeera yo lutalo sinzigo kuba nusu raji yatusiza kwolo basiramu nalaba abasirikale babadduka ne mundu ngapati tuyina wadda akago embwa ze bali balese ntende kembwe ez'omutawaana mu kugumbulula abantu twali tuweta bwetu ku kikuubo nga tuva ku batoni bagiitaani eh, ennaku zesimanyi kiwanuka nga tukkirira olwo tuyite nnakivubo twambuke embwa ne zitandika okuwuununa bati mm, mm, bannaye nga fe tulabe mutagiraki lwaki temutuleka ne tugenda zezaakulembera abasirikale nga zidduka nga tujja abakafiri tebakoma kukudda n'abatutadde n'abashiriki tebakoma kukomi kukudda ku supreme council wabula bajja paka nakasero ne batandika n'okwogerera we twali tubagobye emyaka akasajja akakanagisifu laanatullahi alaihi nsaba allah tabaraka wataala aleme kuddiza kaketa obusiraamu paka lwaliyingira kabuliye kuba yabuvaamu n'abulwanyisa n'okubulwanyisa nga kyalwanyisa akitegedde bwentyo bwe nasabira sebyayi basiraamu olumu Tuwasi shenkana kone seka luwazi. Neabudukarimu oyonga tulimupulani ya kugenda kutaluwemba. Uluwale ilata abudukarimu. Mubutada enjini ya umushiriki. Jafiride. Seka luwaze kanzo ajifundi kidemu mpare. Mpare ngumu. Mze msikini nga sina yompare yonangu mwendo zine pari zazipo zisewa mpesa. Nga ninebi wale binebieru, ebiambali uwa mkanzo. Nga sina we mpito kuja honga mama njira oteo yani. ne okumanya basiraabo basajja abo baali babi balwaza abo lwazi yayimirira ddala ddala ddala mu nzigiti ngaatuyigiriza ne butya bwe tunatta bannabidia n'agamba nti genda n'ekiso kasita omala okumutemako omutwe guwunzike bwoti akawompo katunule ku ttaka omusaayi guleme kuyiikawo awo wallahi bwatyo bwe yagamba simanyi wano waliwo n'omuntu eyaliwo naye wadde nga tewali wano yaliwo allah yaliwo ogusibe mu kaveera otambule ogende Abdul Karimu yaleyiranga naga nti wallahi la yasuruhu fihim illa saif wallahi tabali kija kulongosa basajja bakamulegeya okujja ko kubatta mundu wallahi yejjo kubadu ejjo kubalongosa bato byagamba Kwolwo ekirecho lutayabukana na Abdul Karimu anokunsi tetuli dayo kulabagana naye waddo kwagalana okutusa kwa akhira Zinagenda maso Chenda mugumu chenda mwebiri ne batugula ko lutalo lwali lwamanji nnyo bomu zange nazinziriza kigundu nagamba ngali nakasero ngawagirwa sebyayi ndi jamiru bwotove ku bintu ebyo ngenda kuogera ebyama iki yali ategeeza kuogera ebyo nti twabali tulira tukunganya emundu katwagala kulwanirira busiraamu kuogera ebyo naye bw'aba ayogera ebyama ekya poloti ye yenna magoma kyo kyakigiraaki tachitekamu twali twakaveeruzira allah n'atugezesa waliwo kijana bamuyita muhammad tamale temwamulabakomu abali wano mwalaba ku muganda gwe bayita abudusabulu male muhammad male wali omuyita muhammad male si tamale simanyi nga edfn eriddayo okufuna nabaana azaala omwana yo nsaba allah tabaraka wataala atufunire nabaana ezizaala abaana abo yali musajja yali musajja allah musaasire <clears throat> bebasokera ddala okudeeta emundu ennamu nga tugijje ku musirikale wa poliisi naye allah yamusaasira nnyo nnyo nnyo olumu twali tupanga okugenda okufuna emundu <clears throat> awantu <clears throat> nebikozesebwa ebirala ekyasi ne kiva mu mundu wali nakulabyawo by accident abantu ne basembera ne bekuŋŋaanya okulaba emu e, e, ekyase e, akasigo mukigize eki kati omwana kyeyavaafu nga tewakyali kyakukola basiraamu ngaanyina kufuluma n'akasawo mweyali ne bomu bwatyo misikiini <clears throat> ensonga yali nto ngaemiradira tegina bakunywera bwe yafuluma abantu nga bakuŋŋaanye n'asooka abakutulirayo abiri buli omu ne yeesaga n'ayitawo naye tebaamuvaako yagendanga bamugoba nga bamugoba bamukubira enduulu yagenda okuwulira eri mu maaso nga batandise okwanukula okwanukula bajja bamusemberera ebyasi ne biggwamu mu mmundu ekyavaamu n'akwata bbomu n'ajabya naye neemutta n'afa n'ensonga yaffe alhamdulillah basiraamu awo webyakoma kwoyo omwana tekyategeerekeka <coughs> kati waliwo sulaimaani muyahudi ennaku zino muyita muyahudi mukodomi wange lwaki omuyahudi yamala okumanya n'agaana okukolera ku kyategedde n'akirwanyisa n'alwanyisa n'abo abakikoleddeko oyabeera muyahudi oyo kijaana muyahudi siroza nga liddayo okuluŋŋama obusiraamu tebuzannyirwako kyenabagambye nga ntandika nti kola byonna byokola naye tolwanyisanga ki obusiraamu bwe yajja bwati awo ku nyumba twali tulinawo endagaano nga tamanyi biki bibaddewo ah, nga bamukwata nga bamutwala bwe bamutwala ku poliisi ewandegeya yanyumiza <laughs> basiramu Allah ino bunyiza banaye bakukutenga muri bayekera ne bakitegera naye ne bakuta ne bakuta bwe batyo notebaza Allah tena ogenda na kumulwanyisa ono mudawa obulyasa manyi bwachikacha bagulunyo basiramu bubi nyo omusirikale we we wandeke ya mugamba ya mtunulira bwati ngamfuka muto namugamba timwana wangi Olutalo munaalusobola lwe mugudde ku gavumenti nkimanyi bulungi temuli babbi. Ngakoka mugamba nti tuli baki? Nkimanyi bulungi temuli babbi tonnimba mulwanyisa gavumenti muli basiraamu abataagala gavumenti eno mugiwanyisa naye munaagisobola nga mutudde bwati n'eriisa ery'ekizadde erimulumirwa. Omusajja n'agamba nti nze mumpeeyo kye mumpe omwana mutaagireki? Allahi ne bamutanaagenda. nakyuka natandika okulwanyisa allah eyamutaasa basebo <clears throat> kigundu yasituka n'ayogera ebyama byonna nga bwe twali tubikoze sebyayi n'asituka n'ayogera ebintu bingi nnyo mu bintu byeyayogera okuva olwo n'atutuuma bakhawaariji khawaariji kyeki alkharijuuna an itaa abaali bavudde ku bukulembeze bwa bamubutadea kuwa mbutari anaba kafiri mebali bakulembera bali bakaketo nga nafe chibagala tubere ni tugana ni tugamba nedda titukiriza bisada byali bizibu nga tulinde baseka buyiko abo tusaba Allah musimu musajjo oyo kwa hiyo maseka banange benali nabo bwe twanyweranga haidali nsaba Allah tabaraka taala museke chikolimo cheta dayo kumuwa obusiramu kuba yabuvamu abulwanyisa nga agenderedde Obusiramu bakolera bakola ki haidali Masiramu, toluanyi sango busiramu. Kwa nabiyo nabiyo ya gana, neto luanyi sangaki. Ufafaka ni wako kukwenda kubela kwa rubeni, ya tekuli choka, wadokuvao emirembe ne emirembe. Sebi ya ikuolo, nebata ndiko kutuita baka waliji. Nara gira. Nti mubakume, mbala gide mubakume seba amiri. Ngagamba kaketo. Mubakuba abantu wa babajia miru. Abare mede kubintuwe bintuchi. Abutu karimo ya reachi manjiti, abare mede kukwagalo kwe na musa kukorani nachi. ne sunna mubakube yagamba nti wallahi nebwe babeera nebwe mumusanga nga ali ku mulimu omulungi ng'okusaala mukole ki ne bakuba abantu bannange basiraamu bakuba abantu abamu ne bafa mu basalafu ne babakutula emikono engalo bakubanga abantu ne batema emiranga ku biragiro bya sebyayo naye sebyayo abantu abo walagira babakubire ki lwakuba bajemedde allah n'omubaka we neddalwa kuba baali bagala kuteeka mu nkola Quran ne Sunna. Kyekyaddirira basiramu bannange. Ekyaddirira Allah azza wajalla yatunyweza ne tugenda maaso n'ensonga zaffe zetwaliko mu kusooka ala wahuwa iqamatu shari'illahi fi ardihi kuyimirizawo Quran ne Sunna era ne twabukana ku bantu abo bw'oba oyagala okulwanyisa obukyamu tomala kubuyingiramu kubuweera nawo olyoka obulwanyise nedda ekyo bw'okikola obeera nawe ogenda kufuuka bukyamu odde eno ku bbali n'okowoola abantu bave ku bukyamu buli badde na walungi gwe naawe gy'obeera oli basebo <clears throat> twagenda mu maaso n'eteekateeka zaffe ne tugende buseruka ne tunoonya ekifo training n'etandika ne Musajja yasokera dalo kututraini nga bali bamuyita Kaiza. Yali musirikali wa Idi Amin yada yalinga abera yitendera okulwembarara. Naye yanafaka yafuka munafu zira anatullahi alayhi. Saba Allah tabaraka wa taala nimekuddayo kumuddiza busalafu. Paka lwali musinkana. Mu busungu obujjuvu obutaliko bukendevu. Naye yatuvaamu n'atuwaayo era n'atunoonya nakati akyatunoonya. Bata ndiko kugende ebu seri kwa tukole training Tue ya ule kubakafiri tusinze Allah tabaraka watana gawa ya gano kumusinza Kabakafiri ni batu numbayo Februari lukumuruenda chenda Ankumi eh, bi lukumuruenda chenda Mwe tano urutalo Nidutandika Wakati wafe Na bakafiri Sebi yai <clears throat> Okupamu chenda mugumu Yabada kutepe endera yoku luanyisa tauhidi mu Uganda alwanyisizza yatambula buli walibu buli kanyomero konna teebu za jamiru mukulu ezaali zituuse nga zisomesa abantu tawhidi zisomesa abantu okubajja ku byonoono okutasikira tunufuusi okwerongoosa okudda ku luddalwa allah n'omubaka we buli wamu yatuukawo asobole okuzzaayo abantu ku kikyamu yavumirira yajerega yakkakkanya naye yusabbitu llahu allazina amanu bilqawli thabiti fi lhayaati dduniya waalakhira wa fi lakhira wa Allah yatunyweza basilamu tegali magezi gaffe okutya kwali kwamaanyi wallahi nga bwowulira omuntu akoona engatto ku lubalaza lwo obunyuubwe bw'emizigo mubumanyi oluusi ekkubo libeera ku lubalaza ng'omanya nti banjiza eki bankimye naye kale ka ŋŋende biidhinillah yayogera buli kimu ekibi byesiyinza kumalayo allah aza wajalla nga bwe yagamba nti ma yalfidhu min qawlin ila ladayhi raqibun atid olutalo lwe baalutandika naye tebasobodde kulukomekkereza lwaki anti gwe baalwana naye takoma ye allah jalla waala abadde payoniya yabadde omukulembeze akutebendera mu kulwanyisa okweramuzisako korani ne sunna nga tabyagalira ddala ng'ayambibwako bannamadiina banne okumanya nga yagenda abala mu kimu ku bye yakola ebyewuunyisa bwe twali tukyali wamu naye nze nasomera buwarabu bwe nasomerayo ebbanga lye namalayo nafunayo mikwano gyange kati bonga bagagga balina ssente bwagira nakubira essimu n'akubuuza oli otya jamiiru ogyebale biki biki oyagalayo kaki nkugulireyo kaki biki bwe bityo nkyakyo naalla kyanaakusobozesa akale ng'akuweerezayo ddoola ebitaano akuweerezayo ddoola olukumi akuweerezayo wahakadha kati basiraamu kye nakola Ningamba, mm, Allah inzo kunzita. Ate sente eni, musajja inzo mumwezo wa miezi ebiri, nampa ye bitano. Sente zilo, zezitu yamba kumulimu guno. Allah buanzita, chitegeza anti, sente zilidi, tupate tuchi azigizechi, tuchi azifunye, tena vampi tabu karimu. Masilamu enosonga nkuru. Nemuza kubali, nemuga ati umanyise Luganda ntie. Waluo musajja buati, nebuati, nebuati, nebuati, nebuati, mkwano guange nyo. Yajangane kuuniversite yonandaba, hei. na ye mumwezi miezi ebiri agira namba ye bitano agira namba kati zese zino zino bazifuja kile tukozesa kakati basiram nange nali mubuka muto miaka abiri mu nange nandi badde njagala lukumi olwa dola nange ngule mu poloti ngaba nange bakizaki bakola mu poloti neze ngate ngula mbya kulwanyisa kutambuza bantu kudde eno kudde eno genda mudda wakola kikola ki ne mugamba kati omusajja ono amanyage ye gundi abeera gindi eno inaba ye yesimu anga ze wabanga badda ntwali dawo omu mugamba nti mukwano gwe yagira ki yafa naye emirimu gya dawa gye yaliko gikyagenda maaso <coughs> obaoliawo allah tabaraka wataala ayinza namwe okubayamba kuba yo omuwarabu tabangako sente nti ngula ebyokulwanyisa apaana yampa sente kulya na mama wange oba namukyala wange oba naki basiraamu okumanya nga sebe yagenda wala yakwata essimu oba ekkalaamu n'awandiika ebbaluwa bweti ng'agamba omuwarabu nti jamiru yaluta dda yava mu busiraamu toddangayo n'okumuwa sente yo akoze sendagiriro gennamuwa wallahi nenga bwendalingi mu abdu karim samugamba nti okolanga bwoti era nagenda okuddamu okugenda n'omusajja <laughs> ate ayogera ata nemulutaddi ekyabudu kalimu olikiddawa basiraamu nabagamba bwetubeera bufitina wano oyogera ebintu bingi okola ebintu bingi naye ekivaamu olunaku lukya lumu ku macyanga byaggwa nadda ne bakuteeka mu nsonda bwomu ng'ogenda kwanukulira buli kintu Wallahi. Kale bwoliba wali kuludde olutufu alhamdulillah. Ekyo libo mazo kuchiwangula. Zina nsobye bwoliba Allah ali kudilamu. Nebo kiri kitya nga wali olwanyisa oludde olutufu. Ate no yogereramu ebichamu. Nokoleramu ebichamu. Fatu waze wayise zogenda kuziddawa. Allah mujulizi wa silamu. Fete tuwa taba antuwa. Awa batarafu. Nenga nalino obusobozi. Biithi ni ilahi tabaraka watale. Mudu nalinzi lina. entono nenene Allah ngamaze kuzituwa bomu nalinzirina je basuranga tumanyiyo obakunganiranga tumanyiyo neze sabata sabata mukisere kyali kisingira dokubera kitufunga bwe nandi basebuli mtu yandi sanyuse neze sabata nebo batutta batutta wallahi Allah kaiche mujulize nomukubana wafebe batta bamutira bakisi basebo buli lwokubanga emabega obusiraamu abamega kakasa nti tobulwanyisa tobwogerako ekigambo kyonna ekibi gwe genda lulwo abakafiri be yakolerera okubasanyusa abudukalim be yakolerera okusanyusa n'okusiimisa bwatya ku makya nga bamwefuulidde ne bamukwata ne bamusiba nebamukuba emigo nebamwambula nebamuleka nga nyina bwe yamuzaala nebamuteekaawo bagendewe nebamukuba nebayima eri waggulu kwa kalina nga bakasuka eno wansi ebitabo ebitabo bye beyali ayinawo neboonoona buli kimu abakafiri bennyini fe yatwawukanako ng'atidde obubi obuli mu bakafiri ngazze ku ludda lwabwe asobole okubuwona yabuwona basiraamu la wakana nga bamututte ekatojo Kwa mutuale katuja tugamba manangi. Wadenga tuafu na muta teke ila gana. Naba sajabu. Bari yoye ruazi bahiga nabalala. Era tugende tubayambe. Tubalete tubalagene tau hili. Tubateke zenti. Linuri ya firau na wahamana. E. Tubalage. Firau na yari, yari abu karim. Hamana ya yari ruazi. E, eh, gundi wa yari ani. Yari karuna ndo oza. Bahiga. bahiga. kwawe ba mujirimini abasatu aba bali abo mutawani nyo kumulebe kwa nabi Musa tubalage che bali bataagala ndiki kino kubanche kibonerezo kyoka kikumalalu ekibonerezo lwazi che yafuna ngazewa na wangalira mufu yatuka ina ina zimbi ebigere ba mu kuba bakafi ne bamusibanga nokola ba atano already na basoke gati tagara ba mulungi miskini najja mu bodo bayalona kibumbo bachichi ngamu yafa muswavu kuba yatulwanyiso musajjo yo basilamu nga tetumukubyeko wadde olwino olwo allahi wadde okumuvumako ekigambo nayogera naye ne mugamba nti ndagidde abasalafu be baalinga mulwanyisa be baalinga mukakkanya bakutambuze bakutuuse katungulu ku lutindo mu paaka bakute ogende tetukwetaaga waawo ddeyo mbakafiiri basiraamu allah mujulizi lwazi yagaana nagamba nedda wallahi nedda wallahi wano saagala kuvaawo mundeka embeere wano Eee, eh. febaka wali jembo zo muliro nawo sasa ogukwoche. Kasebo. Sebya yabadde so controversial. Ngabwe mbara zengeri jatambuza mu buwanga sibu bwatyo. Ave na deli kakana nga avili akomekereza mu bukyafu. <coughs> Olumu nga mazo kuva eruzira e, bamukubya bakafiri bamusibye. Febe twa mununulo kumujja mikono gya bakafiri. nga nabbi Musa bwe yanunula abaana ba Isirayiri okubajja mikono gya Falaawo Abudukalimu yatwesimatulako nadduka n'addayo mbakafiiri abamukoze ebibi byonna ebisembayo okubanga bibi yatwesimatulako nadduka n'addayo mu bakafiiri amakulu ffe tuli babi okusinga naki nikugamba saawa genda mba ndi wendi nga mpulira nti abudukalimu yatambudde n'agenda e bungereza ng'akunoonya gavumenti yamuwadde ssente ye ne kamoga bakunonye bakutegeze ntirekera okujirwanyisa osabe kyonna kyoyagala miskini abdulkarim jamiru tabeera bungereza era teyalaba ku jamiru bwe yatuuka ebungereza nga agamba gavumenti yebungereza nti nze nziruse bali baagala kunzita tunulira miskini sagala kuddayo abazungu abamugamba nti olimbaddayo baba bakutte bakutte abulukalimu ngalemerayo basiramu allah okumanya nga alina obuyinza abulukalimu allah yamukakkanya ng'ali bungereza n'atuuka n'okusaba ate ffe aba adf nti mumpeeyo akookulya okumanya nga allah muzibu enkola ye gyakolamu ya allah mujulizi ku arushi ye ne ŋŋamba abasiraamu okumanya nga omusajja yonze basiraamu nali mwagaliza obulungamu naye yaŋŋamba allah yamanyi engeri gyalina okulamu kino yaŋŋamba nti nze obusiraamu bwempito obukafiri obukafiri bwempito obusiramu bato be yagamba inakasi nengamba abasiramu abasanafu nebanga batukole tutya seeka nebagamba nti embeera muyina sente zebufiisi zaabwe mugireki mumuwaalye kulu salamun alaikum landa butagi ljahirina talina magezi kunkomerero yankubira simu naji recording anjirina nakati nangamba wallahi shehe aha <coughs> abantu bona banefulira aha wallahi katola wanga muhammad chikundu yes muhammad chikundu mubinyo chichate wallahi bamuwa sente nazindi yako <laughs> ulira musajjao eh Echabu kisomulungi. Yali tamanyi nti kwa yogera na ye. Aliwala mitala wa mayanja. Na ya tele mitala wa mayanja. Yo teknoloji <laughs> ya yaja kituwa kwa zesa. Nga waduwa balala sako. Nibaka nti mjembe elewa juli ze. Mitu bienda kuzitobie tagachi. Muteke kono lutambi. Na gama njaka kunyamba. Punina yoku sente. Nekukati hani ya kukati zeni ya sente. Punina yoku sente. Na ichiribubi. Oyakana sente nga meka. Hahaha. <laughs> kagala serenga meka kiki banno bagamba ki banno bali ki wallahi babukali bagundi ba ba Muhammad chikunda babinya wallahi ba muamalayin ya himalayin ba muwa milioni ne milioni nazi ndiako sindi zali nyingi shehe ngaziwerera ddala Naye bwe yamala okwogera ebintu abasa aba, abantu abaaliwo miskini nga sinda bamaseeka ne bagamba nti one dunia seeka nga yamuva kannasi paka ku kawompo paka ku kawompo Watu wafude wallahi nga wanka wanka. Nge dunia tajifunye. Na akhire mujizeji. Kubawa badasu vila wanaita mkuluanyi sa akhira. Anafune dunia. Na ye ganyi. Na akhira tajifunye. Echo Allah ya cheyama. Echo Allah ya cheyama. Wallahi. Na yate. Borwani lila akhira. E dunia nojere sa. Allah ne dunia ajikuwa. No uga kompuge norekawu. Pasebo. Wati abudu karimu. olunaku lumu abazungu bamusanga ewuwe ne bamukwata okakana nga bamukomezaawo e uganda ate gye yadduka twakugamba kugenda kunoonya jamiru aluwa ate mulaba ate bakomyewo nabo bakomyewo mubo bakiggundu ate tebagalana bwate bwawangadde miskini abungadde eno abungadde eri yasanga seka kakande ku street yao ku button ndio za street we magasera bide bagulu apaka nga ku kizibe cha platinum house kusinzira ku kakande ngabo yatugamba yali kitegeza wantu ao namukati wallahi wallahi basira mwete mwe unye nyomu sajjo ADF yenyini emuyambe eh, n'okumuyamba n'emulabirirako n'emuwanga ekyokulya buli wiiki sente pawundi kikumi wulira ate avuddeyo ebungereza yabadde amuyambira asizeeyo ekampala asanze seka kakande kuba akimanyi nti kakande ayagala nnyo abasalafu abalwanirira korani nessunna namugamba nti wallahi edf abo tebali ku busiraamu wallahi abasajja abo babi baliwo kunoonya bunoonya sente mululu gwa kunoonya bunoonya sente tebalina kye bakola wallahi tebali ku busiraamu tebali ku korani nessunna tebali ku gyali temugenda ku bantu abo wallahi omusajja ebi bwatyo bwe yagamba wamu n'obulungi fe bwe twali tumukoledde wamuno bulungi bwe twali tumukoledde bwatyo bateekawo ekibiina nga seeka bwe yatugambye nti haiatu kibaali juhala ekibiina ekigatta ba ulama ab'omutawaana ennyo abakugu mu masala naye wali we twatadde obukyafu sebyayimwe yatandikira wewaali kamulegeya awo Basira mukamu rigeye alwanyisiza buli muntu yenna ali ku kigambo kya tauhid okuva lwe yabera wo omusajja oyo obwangazi bwo nabo maze mukulwanyisa busira ngo yokamu rigeye Sebya ye imirira na tugamba tumutte tumutire dala wallahi Allah ja kutuwa jana bali ke jana abasajja wallahi bali ke jana abasajja watu byagamba nebukedde kumacha nga tugamba nti kamulegeya ye mukulembeze wafe tugende jali tubere naye era agenzo okufa nga bawangala nabo batula nabo ne batesa Allah. Tusaba Allah tabaraka taala abirenga tuwe nkomerere nnungi. Bayawukana ne kaketo. Gwe yatukubira n'okututa n'atutta olw'okuba tumujemedde nti ali ku luddala abakafiri na bannabida n'atukuba ate ye bwakya ku makya nga naye ayawukanye naye. Mu bigambo bye yayogera sebyayo oyo nga mujulizi Allah tabaraka taala mujulizi ku byo olunaku olumu <clears throat> waliwo omuvuka amuyita Hassan yamusanga e Makka kukaba wennyini n'amugamba nti <clears throat> omusajja oli amakulu jamiiru omusajja oyo mwamukwatirwa bukwatirwa nsaalwa omusajja bato beyamugamba omuvuka bato beyamugamba omusajja oyo mwamukwatirwa bukwatirwa nsaalwa omusajja oyo sebyayi yagamba bannange allah alina obuyinza basiraamu ekimu ku byengera allah byampadde mu buwangazi bwange ng'ogyeko ekyokufa kyatwatera embunda kyali kyengera kinene nnyo basiramu bannange sebyayo okwawukana ne kakeeto abantu mwenna we mwandifunidde amagezi ne mumanya nti sebyayi mukyamu jamiru ye yali omutuufu sebyayi we yaddidde mu bannabbida azeeyo myaka gy'ensanvu nga giggwako we mwandifunidde amagezi ne mumanya nti alhamdulillah bulijjo tubadde tulowooza nti abasajja bano bali ku busiraamu naye kitufu tabali ku busiraamu mwandifunidde amagezi ne mudda ku butuufu ne munoonya jamiru wajjaali myaka gyensanvu nga giggwako kubanga bakamulegaye bali tomanyi nti daawa yatandika myaka gya nsanvu mwenda nga idamini yakagenda ate yejyazze mu bashiriki ba kamulegeya kamulege yatasomesangayo ku muntu wuzu nti bafuna be batya ewuzu ayina emyaka nga kyenda amaze mu fitina z'obusiraamu kamulege yalina omusaayi gw'abasiraamu bwe yateeka zala ekazala mu mbalala ngobote yafuga yagenda n'amajine gatta abasiraamu oyo musajja kamulege tasomesanga ku muntu nti wuzi wagifunayo bati nti aya Qur'an yene gamba bweti asoma miryango gya balizanji na mawuleji abutukani wayawukanye ne, ne, ne kaketo omusajja bwe yamusanga kukaaba n'amugamba nti omusajja wamu kwatira bukwatirwa nsaala muwulire omusajja oyo sebyayi bye yaddamu yagamba nti wallahi kyagulanyi oyo omanyi kyagulanyi erinnya lyange taata wange lye yantuuma kyagulanye oyo yayinamu obukyamu kyamu butonotono bwali bwetaaga okulongoosa namugaa nti mwamugatebukasiranagere wallahi teyali nsaara yayina obwali wagala namugaa nti ate gwe mwagamba nti nno mukyamu era omusajja avudde kwamiiri omutuufu gwe kenyinikenyi n'olwanyisa nagaa nti wallahi apaana ekyo si kituufu kana akasajja kakeeto kabi nnyo nnyo nnyo kaserwajja okwota Nkubelele badde chiba sidamu. Na badde ndi wanongabili musatu. Nefu na maulile. Ntiabudu karim. Sebiahi. Yabadde wakati in, in, in, wakati wabantu bikumi. Nakulabadilu wakutana. Wakati wabantu bikumi. Wakati wabantu bikumi. omusajja najja naye engeri gye yakikozeemu omusajja ateekwa kuba wa gavumenti lwaki ateekwa kuba wa gavumenti kuba yabaddeko abamukuuma yazze n'amusanga awo oyo sebyayingali wakati w'abantu <laughs> tamanyi na kigambo kye yasembezaayo kwogera n'amutegulira emmanduso y'emmundu teyawulidde bwevuga n'amuyingiza ebyasi bibiri teyanyeze kigambo safaari dhali kama kunta mini hutahidi echo bulijo cho badoduka sebyayi olwanyi sizo butufu bayo gerera dalaba basebyayi ne kigundu nje tujja kukiriza abantu batonda abo kutuletera mitawana echo bulijo sebyayi cha badenga ati anga chata yagara kimutukeko dhali kama kunta mini hutahidi waltafati saq bi saq ila rabbika yawma idhin al masaq entumbe bazigase kujinayo ila rabbika olwalero dawa allah gobadde olwanyisa yazeyo bamuzise simanyi wa kiso mulimbo byemu wo mukafiri omunyiwa mwenge simanyi simanyi akola biki manyi biki je yagula mbu bazike mu abasiramu byemu ke tabiranga ko musiramu mutaja kumbuza ati eh akakakulizo ko kutuka ko kuzikibwa ko musiramu ayina kuzikibwa mulimbo nga ya gulibwa yawebwayo musira basebo abasajja abo alkahar allah aza wajalla yamukase n'amujja mu nsi gy'abadde alulunkanira kwabadde asinziira ku lwayo okulwanyisa obutuufu bino byebyewuunyisa omukulu wa poliisi gwe bayita kale kayihura yategezeza bannamawulire nti the government received the news of his death with shock and disbelief gavumenti yafunye amawulire g'okufa kwa sebyayi mu kyekanga ekyekika ekyawaggulu era yabadde eganye n'okugakkiriza yagambye nti mangu nnyo nga nakafuna amawulire ago nakubidde pulezidenti okumutegeeza okufa kwa sheikh <laughs> asiraamu oyaba akyali seeka wa allah na mbaka we ng'ayigiriza allah na mbaka we byayagala nga bwafa mu seveni yasooka okubikirwa era pulezidenti nampa olukusa makulu n'amuwa ekiragiro nti genda okubagiza efamire ya sebyayi ku lwa gavumenti basiraamu muzuukuke mutekeyo amagezi lwaki olwaleero museveni abadde ayagala sebyayi kulokubanga sebya yabadde akola musebenyi ki byayagala bannange sebya iwe yafiiridde abadde akyali ku principal oba abadde yawangulwa principal nabagambye nti ngenda kubasomera kye bayita hazima okuwangulibwa mwe kenyini kenyini mubeere nga mweronderawo basebo bino mbyetegereze olunaku lumu nga tumaze okuva e mombaasa ngabulukali mumaze kumutegeeza kiki enkiteekateeka gye tugenda okukola tutandika okukunganya emundu wallahi tutandika okunganya omundu seeka naki agenze ne ku mizindaalo asomesezza obulungi bw'okubeera n'emundu yaŋŋamba nzijukira twali ludda lw'e mulaga abo nanga nti sheekh ensonga gye tuliko olwaleero ya jihaadi fakad haana fakad haana kituuse ekiseera hajurul autwan tugenda kusenguka kuwaŋŋangusibwa wa sujun n'okubeera nga tugenda mu makomera naye sheekhe sabulu tuteka buteka okugira ki okugumikiriza bwatyo bwe yaŋŋamba naye kawulun bi afwahihim kigambo ekiyita obuyisi ku ki ku nnimi zaabwe naye nga bifo byabwe tekiriimu olunaku olumu bwe yali ng'ayogere nakasero bino byonna bituufu yayogera ebigambo bingi kwolwo n'atuuyana n'agamba nti nasobya a ah, yagamba nti yagamba nti nasobya nagamba nti bannamadiina muli babi nnyo bwato bwe yagamba yagamba bannamadiina muli babi nnyo mwe mwaleeta abantu ngaabo bajjamiiru ku busiraamu buno okubeera nga bye basomesa obusiraamu mwe muliriddawa bwato bwe yagamba mwe mukoma wano mubeera mu bizinesi zammwe temufuddeyo kusomesa busiraamu abantu ngaabo ne bajja ne basomesa obusiraamu obukyamu <laughs> bukyamirwaku bajjamiiru yava eruzira ng'akyali ku kyemwaliko kati bwe bukyamye nga tandagenda luzira nga mukyaliwa mu bwali butuufu yayogera ekigambo yagamba nti bannamadiina bannange bambuuza nti lwaki okolagana n'omusajja oyo lwaki okolagana n'omusajja oyo bwebate bamubuuza lwaki okolagana n'omusajja oyo gwe munnamadiina munnaffe ate obeera otyanga okolagana n'omusajja oyo ayagala okweyimirizako korani ne sunna abakulu nga kye bategeeza so nga ate ffe enkola yaffe butayimirizawo korani naki Lwaki gw'okolagana naye wallahi abasajja abo mbaddamu ne bagamba nti anti abantu bamwagala nange kyenva mbeera mu bantu abamwagala bwati bwe yagamba mutekewo enjawulo wakati w'ebigambo ebya abudukalimu bye yayogera n'ebigambo sheikh obedi bye yayogera sheikh obedi olumu yasisinkana kyanjo kyanjo huseini mumanyi twagutu ali mu paliyamenti mumuyitanga laati oba uzza ye masanamu anti agaali gasinzibwa mu biseera nga nabitandabakutumibwa lwaki gaali gasinzibwa nga ge bayita katonda katonda yateeka amateeka si kyekyo nekyanjo yateeka amateeka ateeka gakorani na sunna nedda nga byagudde kwani n'abironda kyanjo yabuuza seeka obedi <coughs> nti sheeka obedi lwaki weesibwa ku musajja oyo nga bayina kampeyini okulaba nti omusajja oyo kyasigaza muntu naki lwaki wesi wakumusajjo Sheikh Obedi amudamu ekigambo Allah musasire kucho namwe mukiramule ku kyabudu kali mu kyeyagama nga bade bambuuza nti lwaki wesi wakumusajjo oyo nabaga nti anti ati bantu bamwagala omuntu wa magezi yasoma e Madina n'ofuna ne digiri oyinza okwagala omuntu olw'okuba abantu bamwagala nedda oyagala omuntu lwakuba ali ku butuufu Sheikh Obedi yaddamu kyanjo n'amugamba nti omusajja oyo namulabamu obusiraamu kyeva mwesibako neesiba ku busiraamu obumulimu sesiba ku muntu ng'omuntu tunuulira Sheikh Obedi n'abudu kalimu ekirala olunaku olumu omusajja okumanya nga controversial yasanga sulaimaani muwonge ku muzigiti ku william <clears throat> n'amugamba ali eri ku muzigiti enakasere wa abdukalimu avumirira tuli bakawaali tusaana kutta batukube tulimbwa za muliro bye tukola bikyamu basiraamu temubigenderako naki bwe yasanga sulaimaani ku william kuba sulaimaani mu kiseera ekyo yali tandaba kulutadda kwonooneka n'amugamba nti Sulaimani, Sulaimani. Kuba yali akimanyi we twaberera ne babuduka liwa ngasona bakugenda luzira, ngakimanyi tuli ne ba Sulaimani awe bavuko etukola nabo, ebanonye mundu na china ki. Abuduka limu nagamba nagamba Sulaimani, Sulaimani, Sulaimani. Yamuita mirundi yabiri. Sulaimani, Sulaimani. Nam, sibagana kukola. Wallahi watu ya mugaba sibagana kukola ne mumbulira ngako. Kiki yali ategeza mukumbulirako. Twa twafunye ye byasibwe biti, mumpeko bwe biti. Owaye twafunye ye minyago, mumpeko bwe kiti. na ye sibaganda kukola wallahi watu byagamba na ye mumbulirangako ato enkera walo wallahi bebakola bichamu wallahi si muslimu omuntu omunafuza fananda watu oli musanga wa wayudirlu allahu zalimin allah bwacho bwachankana nyaba abaliaza manya naberanga kyayagala ekitufu tayinza na kuchitegera wallahi Echirala, Abdu Karimu yagamba nti Jamiru wallahi yaneewulirirako ng'atunula muli. Naye wallahi eyo yali shaitani, shaitani yemutawanya Jamiru. Basiramu bannange, ekyakyayisa Sebiyayi n'okumwewulirirako n'okumukyawa lwakuba yali azze ku ludda lw'abakafiiri ne bannabbidi a. Ah. So si lwakuba nti nali mukyayeye nga ye. Ekirala. <clears throat> na natera okumaliriza ebigambo byange basiraamu ku musajja oyo abudukalimu yagenda maaso n'okulwanyisa obusiraamu ng'alwanirira abakafiiri babeere nga batusaanyaawo era ng'abakubiriza nnyo okubeera nga batusaanyaawo lwaki yali tasobola kuddayo kulungama okuva ku lunaku olusooka akagambo ke yasookera ddala okwogera wadde kaali katono katya nga kalwanyisa abantu abali ku kituufu allah yagamba mu qurani <coughs> ngamaliriza ebigambo yange enda kubifulikira ne aya zino yagamba nti wanukalibu afidatahum wa abuswarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun ayo ala an'ami mudeyo mwetegereza tafsiri yayo aya 10:10 Allah agamba ndikasito omuntu ava ku busilamu nabulwanyisayo naserera ko katondo nnyo bwatyo kubuvaako omutima gwengu kyusa n'amasoke nga tachalaba butuufu n'omutima gate kuchategeera bituufu kamala muyuminu bihi awwala marra nemuzayo naberanga atabukirizangako mukusoka wanadharuhu mufituguyani himuyamahun era muleka mubujemu we nabanga abulubuta okutusalwa munsi Allah gamba walala ali imran aya kinana mukaga paka kuchienda kaifa yahdi Allahu qauman butia Allah bemusubira okudamu okuwo omuntu obulungamu kafaru ba'da imanihim nga yakafu waluva nyuma lokubera nga yali mukiriza washahidu anna rasula haqq nakimanyati Allah jali era yagala kula muzisa ko Qur'ani anagala ayagala tuera muzisa ko Qur'ani ne sunna yakakasa nti omubaka gyali wajaahumun bayinat n'obubonero ne bubajjira obukakasa nti ddala ebyo bituufu wallahu la yahdi lqauma zalimin allah talungamya abantu bali az'amaanyi ulaika jazauhum nga bafaanana ngaabo empeera yaabwe anna alaihim alaihim lanata llah mazima ddala baliko ekikolimo kya allah walimalaika ne bamalayika babakolimira wannasi ajimain n'abantu babakolimira bonna khalidiina fiiha bakubeera mu bibonerezo la yukhaffafu anhum al'azab tebali kenderezebwako kubibonyo kubibonyo obonyo walahum yunzarun era tebali lindikirizibwa ila allazina tabu min ba'di dhalika wa aslahu okujaka babera benenyeza ne balongosa kigundu nkuyita okwenenya erolongose nkuyita okwenenya erolongose funa ekyo kuyiga mukufa kwa sebya yobate to kisubira anti anafa fena tubate to kisubira anti anafa kati Fune chio kuhiga mkufa kwa alwazi. Fune chio kuhiga mkufa kwa abasi sebulime. Fune chio kuhiga mkufa kwa nuhu chibuka. Chibarenti ya hii yafa. Fune chio kuhiga mubani nabo. Gwosi gadeo kakati mubesi imba mkumanyisa Korani nesuna. Ila lathina tabu wa asu ilahu. bw'onooba olongoosezza ne weenenyewa allah tabaraka wataala ne weenenyewa allah tabaraka wataala n'olongoosa allah aga nti fa inna allaha gafuuru rrahimu allah musonyiyi era musaasizi nnyo ajja kusaasira allah n'agamba nti inna allazina kafaru bada imanihim mwenna mwenna abawakanya qur'ani ne sunna n'okubirwanirira okubiyimirizaawo zumazidaadu kufura bw'onooba oganya okwenenya n'ogenda bugenzi maaso n'okubirwanyisa lan tukbala taubatuhum allah tali ekiseera kigenda kutuuka nga allah tajja kukkiriza kwenenyaako ulaika hum dhalluun gwe ojja kubeera wambabuze allah n'agamba awalala nti waindute akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah bw'onaogondera abantu abasinga obungi ku lwokubanga tuli bangi tuli bangi bw'onaogondera bye bagamba yudhilluka an sabilillah bajja kukubuza okujja ku kkubo allah tabaraka taala lyayagala anti inyatabiuna illa dhanna bagoberera kulowolereza wainuhumu ila ya khurusun batebeleza butebeleza anti wali wanoi watufu tugezeko kuchino tukole kuchino tukole kuchino songa atobu tufu wabuli mkorani nesuna bote bwete aga kutebeleza wabuloteka butesi mkora eyo ala anam chukumi kumina mkage Allah naganti alathina yasuduna ansabili lawa yabuguna huwa iwaja abantubo na abalemesa abantu okujja ku kubali Allah tabaraka wa taala ngabe mwawulira seka wasa bwe yatubulira wano nti yagenda yo e simanyi mukalukawa nakola daawe yo busalafu musala foundation nakowola abantu nebaberanga bikumi bibiri abudu kali munagenda bonna nabalutazza ne batandika n'okulwanyisa abaagala Qur'ani ne Sunna ne babagoba ne babatema n'ebiso oyo sebyayi ekyo likiddawa Allah basiramu busiro obusungu bwa Allah wayitirira ku muntu akafuwala ate n'agamba n'abalala bakafuwale obusungu bwa Allah bwayitirira yagandi alla inna allazina kafaru wasaddu an sabilillahi zidinahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsidun abantu bonna bampakanya ne bagana n'abalala okunzikiriza abanzikiriza ne bababonyabonya balekerawo okunzikiriza ngenda kuba bazaamu ebibonereza emirundi ebiri kuba baayonoonanga kinene nnyo mu nsi allah bwatyo bwe yagamba tabaraka wataala allah agamba nti allazina yasuduuna an sabiilillah weyabughuunahu iwaja abantu wa abajja abantu kukubodi kubo allah tabaraka wataala chusa balikyusakyusa ekibadde chitufu ne wagamba abantu ndiche chichamu Echichamu ate bagamba abantu nti kati allah gamba tabaraka taala Inya tabiuna la allah gamba tabaraka Ntua humbi la akhira tikafirun abantu wabiraba wakanyo kumsi sinkana ulaika lamu yakunu mujizina fi lardi bachimanye nti tebagenda mesa nze bari mesa allah watu gamba. basiraamu allah wa Jalla, yakulu lhaq وهو أحكم الحاكمين وهو خير الفاصلين يقول الحق الله تبارك وتعالى وكيف لا يقول الحق وهو الحق الله قامت لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون الله قامت bagenda kunnemesa ندى وابولا tebalina yo mutasa yenna ali beyimirira atali Allah tabaraka wa taala ngenda kubaba zaamu ebibonerezo kuna kulwo musango anti nabawa amatu tebaga kozesanga mukuulira era balinga nokulaba tebalaba ulaika allazina khasiru anfusahum abonno bafiirwe emyoyo gyabwe bagizikiriza wadhalla anhum ma kanu yaftarun byonna bye baalinga balimba nga bagunjawo obulimba ku allah tabaraka wa taala biggwawo kwolwo olunaku lwabeera asitudde okudda gyendi wallahi naarabanga byonna byali bubuze byali butaliimu wabula nga neki yali anoonya nakyo agenze takifunye allah agamba la jarama tewali kubuusabuusa annahum fi l akhirati hum l akhsaruun nti ate no gye bazze ewange ku akhira ate gye bagenda okusinga okubeera abafiiriddwa wano ku nsi kalekaleko wabaddewo abakyabawo ekitiibwa abaki abakali abana babayisamu amaso baba nyoma baba kakanya jibaba kubutufu niba wali wabadde baki abawana babaita shekhe shekhe babaita ne kumikoro na ye la jana watu wali kubusa busa una kule bali deno jendi bo bali mwabo abagenda okusinga okubera nga bafiridwa nyo nyo nyo basilamu subira katukomao e <clears throat> eh, bigambo byange mejaga dokogera kwa abdukali musebyayi kubato abangana kone mulimu guno Nemba somera tebaita hazimu kuwangulwa. Wesalire wola bwa sebya yagenza wangu de. <clears throat> Emyaka yeje onaje amufaki juhudi je yakoranga tutambula na be iyo iyo busoga wa weyo palisa wa. Emyaka yeje onaje amufaki ngagenza okufa afudde alwanyise ebyo byasimba. Afudde alwanyise ebyo byasimba ngalwanyisa nabo banna abasigala babirimera babirima babikola babitemera babifui babifukirira tusobole okukula n'okugenda maaso afudde baalwanyisa abeera nga aviiriddemu awo era abeera nga awanguddwa basiraamu ebigambo byange ku nsonga eyo bikomye awo bino mubiwulire bigenda kubayamba asaba allah tabaraka wataala abeere nga atuteeka mu baddu be abaana afuna enkomerero ennungi wa an yansura jamia al mujahidina fi kulli makanin wa halin wa salli llahuma wasallim wa barika ala muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa Mas é bom.